páči, je 11. apríla 2025 a vitajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Právny štát je mŕtvý. Zostala len kulisa. Systém sa vymkol na dobro spod kontroly. Na Slovensku páchajú sudcovia a prokurátori v talároch trestné činy v mene republiky zneužívajú právomoc tak zvrhlým spôsobom, že je človeku, normálnemu človeku, z toho celého zle. Vedia, že klamu, napriek tomu s pokrovým výrazom dajú justičnou strážou zmátiť nepohodlnú advokátku predstieraním toho, že nie je advokátka a celé to dejstvo sledujú pokojne s pečiatkami v rukách. Psychopati v talároch a v uniformách. Hosťom dnešnej relácie bude doktor Štefan Harabin a témou, nemusím už ani osobitne uvádzať, sú toho plné médiá, témou bude brutálny zásah, justičnej stráže voči mne pri výkone advokácie, čo celé sa udialo na pokyn sudcu Mazucha, sudcu špecializovaného presného súdu v Pezinku Mazucha v súčinnosti s prokurátorom Krajskej prokuratúry Martinom Nociarom. Dnešnú reláciu um, máme ako v pôvodnej dĺžke trojhodinovej, bude priestor na telefonáty. Dneska ich určite už spustíme. A telefónne číslo do štúdia je 048 381 01 01 a adresa na písanie otázok je studio zavinač slobodnyvysielač.sk Pred nami je príjemné rozhlasové poludnie a popoludnie. Prajem všetky pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže gong nás znova posunul do druhej polovice dnešného piatkového dňa. A tento týždeň bol aspoň pre mňa a aj pre dotknuté osoby touto udalosťou môjho klienta, pána docenta Jana Dudáša, určite hektickým. A o tejto mm, udalosti, ktorá sa stala na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, sa dnes e, budeme rozprávať. Uh, ja tak najprv, než si spojíme pána doktora, ktorému by som chcela dať slovo, aby to celé zhodnotil, pretože uh, teda bol prítomný uh, doktor Harabin na tomto pojednávaní. Bol už prítomný aj na predchádzajúcom pojednávaní, ktoré bolo v obdobnom um, duchu, čo sa týka veci samej, akože veci Krajníková vyčerknutá zo zoznamu advokátov. Uh, E, tejto veci samej, bol v tejto veci samej v otázke statusu advokáta, teda nie veci samej ako prípadu, ale statusovej otázky, otázke uh, advokáta, bol uh, scénár rovnaký, že som teda vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemôžem vykonávať advokáciu a preto súd v prípade podnikateľa pána Antona, ktorého odsúdili spôsobom, že mu odňali právo na obhajobu, pretože sa nezaoberali vôbec podaniami, e, jeho podaniami, obhajobnými námietkami, obrannými námietkami, ktoré podal v mojom zastúpení ako obhajcom. A e, takouto fintou rafinovanou, o čom sme sa už rozprávali v predchádzajúcich e, dieloch, aj v článkoch som o tom viacej, viacej písala, teda rafinovaným spôsobom mu odňali právo na obhajobu s tým, že ja nemám právo na výkon advokácie. A takto uznali, E, úplne bez toho, aby vec prejednali, uznali vinným zo správneho deliktu, uznali vinným človeka, občana Slovenskej republiky zo správneho deliktu a odsudili ho na <clears throat> v konečnom dôsledku trest odňatia slobody. Dostal peňažný trest, ktorý sa premenil na trest odňatia slobody, pretože ho legitimne nezaplatil. Pretože samotná vec je už zvrátená a je, je nezlučiteľná s článkom 7 od 1 dohovoru, o ochrane ľudských práv a základných slobôd, kde Uh, ne, nikoho nemožno odsúdiť na trestné plnenie, akékoľvek, či peňažné, alebo trest odňatia slobody, pre konanie, ktoré nie je podľa vnútroštátneho alebo aj medzinárodného práva trestným činom. A trestným činom nie je uh, podľa slovenských zákonov iný správny delikt. Ten je osobitne ako iný správny delikt predmetom správneho konania. O tom všetkom sudcovia, aj prokurátori, aj policajti vedeli. A ako som vravila aj rafinovaným spôsobom, že nie som obhajca, e, prípad ani neprejednali, iba vyhovali obžalobe a e, pána Antona odsúdili. No a momentálne sa vedie konanie o premene peňažného trestu na trest odňatia slobody, kde ma znova sudca nepripustil, pretože som na základe disciplinárneho rozhodnutia vyčerknutá, čo už celé Slovensko vie, iba sudca SOPu v danej veci a o dnešnej veci budeme rozprávať. Čiže iba určití sudcovia a prokurátori nevedia. Celé Slovensko to vie, lajci to vedia. Uh, od, od eh, povolaní doslova smetiarov, ktorých mám množstvo priaznivcov, až po, až po docentov, eh, doktorov vied v technických odvetviach, ako je, ako je pán eh, docent Dudáš, všetci vedia, že disciplinárne rozhodnutie nie je rozhodnutím o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov. A týmto je iba rozhodnutie predsedníctva komory, ako povedzme si druhého vrcholného orgánu, prvým je konferencia advokátov, teda druhého vrchol, vrcholového orgánu Slovenskej advokátskej komory, čiže iba rozhodnutie predsedníctva SAK je rozhodnutím o vyčiarknutí. Na to sú paragrafy. Je to nesporné. Všetci to vedia. Vie to aj, aj Sopuk, aj Mazuch, aj Nociar. Vedia to aj policajti, vedia to aj príslušníci justičnej stráže, ktorí zákrok vykonávali. Pretože ak títo by to nevedeli, hodinu som im to vysvetlovala a aj pre nich platí, že zákon poznajú. U nich ešte môžem privrieť tak jedno oko, tak na polovicu, že to nemuseli až tak celkom vedieť, pretože zákon o advokácii samozrejme Eh, dovolím si tvrdiť, že ani sudcovia eh, ho riadne nepoznajú. A vš nie, všetci, samozrejme, čo s výnimkám, ale až im v tom prvom kroku to vysvetlíte, pretože každý sme omylní, ale až im v tom prvom kroku vysvetlíte a odparagrafujete, a ja to odparagrafujem tu znova a opakovane, že disciplinárne rozhodnutie nie je rozhodnutím o vyčerknutí. Týmto je rozhodnutie predsedníctva SAK. Takže je nemožné, aby to neboli vedeli už aj príslušníci ZVS, ktorí zásah robili. Pretože majú nejakého, nejaké velenie, ktoré im, ktoré im teda dáva pokyny na to, čo majú robiť. Bol tam sudca, ktorý tento pokyn zadal a tento sudca vedel a vie to, čo som teraz povedala, čo je rozhodnutím o vyčerpnutí. A sudca, aj keď je viazaný právnym názorom mm, vyššieho, inštancie vyššieho súdu, nie je viazaný jeho názorom v statusovej otázke či rozvodu manželstva, či vyčiarknutia advokáta. Pretože sudca aj Najvyššieho súdu je o statusovej veci viazaný iba rozhodnutím príslušného orgánu, ktorý o tej statusovej veci rozhoduje. Čiže sudca aj Najvyššieho súdu, na ktoré rozhodnutie sa Mazú odvolával, nie je pre neho záväzné, pretože sudca nemôže bez rozhodnutia predsedníctva komory sám povedať, že advokát je vyčerknutý. Čiže teraz som tak zhruba, a ja predpokladám, že asi všetci, ktorí počúvate, viete, o čo ide, takže nezačala som od Adama vysvetľovať e, prípad, my sa k nemu dostaneme, ale iba takýto zhruba počiatočný nástrel právnej situácie, aká je. Takže o týchto veciach hovorím, budeme viac e, v dnešnej e, relácii, relácii komunikovať. Ehm, mali by sme sa spojiť po krátkej chvíli s pánom doktorom Harabinom, takže ja potom poprosím do štúdia, aby e, technik e, to spojenie zabezpečil. No a mm, dovtedy, než teda by sme, by sme začali e, s pánom doktorom Harabinom sa rozprávať, tak ehm, ja by som teda ešte vám asi takéto nejaké základné postrehy z toho aj takéhoto pozadia, asi možno advokátskeho, prečo sa to celé deje, povedala. My, tiež je verejne známe, že som sa počas covidu postavila uh, ako a dovolím si tvrdiť, že ako jediný advokát, pretože eh, proti týmto covidovým režimom, pretože potom, aj keď sa teda niektorí ozývali, v konečnom dôsledku, už teda tak neskôr spoza môjho chrbta, v konečnom dôsledku nikdy takto verejne sa nepostavili voči týmto veciam a, a nešli tako sa vraví s tou kožou na trh, ale vždycky takým nejakým opatrným spôsobom. A z niektorých sa dokonca vykľuli doslova sabotéri, ktorí boli nasadení e, na mňa, aby, aby vlastne rozbíjali túto moju činnosť, či už na poli informač, in, informácií, ktoré boli podávané, alebo už len takým rozkladom tej, tej, tej nejakej, nejakej spolupráce, ktorá už bola nastavená. Proste dialo sa, dialo sa veľké, množstvo, veľké množstvo vecí, ktoré, do ktorých do zákulisia uh, vy mnohí ani nevidíte. A určite vám boli aj veci vám boli podozrivé, pretože vy ste si už aj kládli otázky, aj mňa ste sa pýtali na niektoré veci, z čoho ja som dedukovala, že začínate vnímať, že je tu akýsi rozkol a nesúlad a trieštenie a rozvíjanie sa celej tej myšlienky, s ktorou som skutočne do prvej línie sa postavila a s plnou vážnosťou si dovolím tvrdiť, že pokiaľ by sa bolo pokračovalo v tej mojej línii, ktorú som začala presadzovať a nerozbialo by sa to na ďalšie, neviem aké mm, aké ďalšie teraz samostatné alebo alebo teda na nejaké ďalšie samostatné mm, aktivity, čo ja neberiem nikomu právo na samostatnú aktivitu, ale, ale nikto, nikto nebol. Ja som teda až v tom septembri takto prvýkrát vystúpila a, tá, a ten COVID sa už ťahal od toho marca, takže skutočne nikto tu nebol a ja som vystúpila preto, že som mala toho už dosť. A nikto sa dovtedy z advokátov neozval a teda potom sa začali ozývať spôsobom, že to tu celé viac menej rozbíjali. Tú teda myšlienku alebo tú, tú, tú cestu, ktorú som nastolila. Mňa veľmi mrzí, že sa nepripojili a nechceli spolupracovať a uh, vznikol z toho ten guláš a ten chaos, ktorý tu vznikol. Uh, a mnohí kolegovia sa v tom prvom momente zľakli práve toho, aby nebolo s nimi naložené tak ako so mnou, kde mi bol na začiatku pozastavený výkon advokácie. Ja som sa aj k tomuto prípadu pozastavenia výkonu advokácie, lebo e, statusová otázka advokáta má také dve roviny. A ešte toto považujem za potrebné vysvetliť. E, predsedníctvo komory je teda druhým vrcholovým orgánom Slovenskej advokátskej komory, ktorý má ako jediný, ale jediný orgán, právomoc rozhodovať o statusovej veci podľa zákona o advokácii a to je o zápise do zoznamu advokátov, o pozastavení výkonu advokácie a o vyčerknutí e, zo zoznamu advokátov. To hovorí paragraf 71 e, odsek 1 písmeno B v spojený s paragrafom 7, s paragrafom 8 a s paragrafom 11 odsek 1, odsek 4 zákona o advokácii. Tam, keď si tie paragrafy naskladáte, tak vám vidie to, čo vám čo celý čas rozprávam. Čiže ja nerobím žiaden výklad práva. Ja nerobím ani ja nerobím ani ja nepredkladám ani svoje názory, čo ja si myslím, kto by mal vyčiarknúť zo zoznamu advokátov. Ja citujem zákon. Ja som mala pred eh, krátko, krátkým časom, skutočne krátkým časom, stretnutie s predsedom komory Puchalom a budem aj o tom informovať. Nechcem teraz tú tému otvoriť, lebo je to veľmi vážne. Bolo to veľmi vážne stretnutie a veľmi vážny rozhovor. A ja určite budem o ňom e, referovať. Takže ak pán doktor Puchala počúvate a dosiaľ ste nemali e, za potrebné sa mi ozvať, tak e, ja o tomto našom rozhovore určite budem informovať verejnosť. Vie, pán doktor Puchala, vie to, to vedia všetci, že neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí. Napriek tomu doslova vyvíjajú trestnú činnosť, aby v zozname komory ostal nepravdivý zápis o mojom vyčerknutí a ten zápis znie v, ten zápis, Vyčerknutím zaniká oprávnenie advokáta na výkon advokácie a ten zápis v zozname komory znie, že mi zaniklo zánik oprávnenia advokácie na základe a urobili ten, urobil, urobil to tajomník eh, Andrej Popovec na základe disciplinárneho opatrenia. Čiže zánik oprávnenia na výkon advokácie nemôže, nemôže zaniknúť na základe disciplinárneho opatrenia. Budeme potom pokračovať. Dobrý deň, e, ja vítam v relácii pána doktora Štefana Harabina. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, pozdravujem vás aj všetkých e, poslucháčov slobodného vysielania. <laughs> vysielania, vysielania. Teda slobodného vysielača. Tak. Vysielača, ale má, to, ale má to svoju dobrú konotáciu aj slobodného vysielania, pretože Uvidíme ešte, ako dlho budeme mať, pán doktor, slobodné vysielanie, pretože e, nemusím vysvetľovať, prečo sme sa dneska stretli, nemusíme to ani poslucháčom vysvetľovať. Všetci, teda celé Slovensko vníma túto problematiku a ja len poviem stručne na úvod, že to, čo sa stalo, sa stalo predvčerom, teda pred, predvčerom mne ako advokátovi, zajtra sa to môže stať ktorémukoľvek zamestnancovi, ktorého nepustia do práce bez toho, aby bol rozviazaný pracovný pomer. Môže sa to stať ktorémukoľvek sudcovi, že ho nepustia do práce, pretože povedia, že na základe disciplinárneho rozhodnutia je odvolaný z funkcie sudcu Samozrejme, tam je k tomu potrebné rozhodnutie prezidenta republiky. Môže sa to stať ktorémukoľvek prokurátorovi, ktorého nepustia zajtra do práce, keď bude nepohodlný a povedia, ešte máš tú disciplinárku, ktorá, ktorá samozrejme, že je vyfabulovaná z hľadiska, to, z hľadiska teda toho obsahu. A ja ani nechcem k tej disciplinárke zachádzať, na základe ktorej mám ja to disciplinárne rozhodnutie, to nie je podstatné pre účely tohto, o čom teda to tu ide, je podstatné, že disciplinárne rozhodnutie nie je rozhodnutím o vyčiarknutí. Ďalej, to isté sa môže stať e, teda aj prokurátorovi, ktorého nepustia do práce, pretože povedia, tu máš disciplinárne rozhodnutie, napriek tomu, že nebude odvolaný generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. To isté sa môže stať ktorémukoľvek z tých policajtov, ktorí ktorí, má ktorí na mňa brutálne zautočili, aj pri, e, teda príslušníci ZVS, budem hovoriť všeobecne, teda silové zložky, policajné zložky, ktoré nepustia zajtra do práce, napriek tomu, že nebudú e, pozbavení alebo odvolaný teraz u svojej funkcie už podľa predpisov, ako to majú teda v tom policajnom zbore a zbore ZVS. Takže toto bol prvý precedens zvážený. Ak sa stanete nepohodlní, bude stačiť možno pokarhanie a vy budete, vy viac do práce neprídete. Ale nebudete mať v rukách ani rozhodnutie o ukončení pracovného pomeru, ako nemám ja rozhodnutie o, o e, vyčiarknutí. Čiže mňa zločinci komory na čele Karas, Čižova, Puchala, Kucek a Popovec dostali do právne patovej situácie. Keď na základe potvrdení Popovca, ktoré rozposiela po všetkých orgánoch verejnej moci a všetkým súkromným osobám, že som vyčiarknutá na základe disciplinárneho rozhodnutia, predtým som mala pozastavený výkon advokácie na základe rozhodnutia, ktoré mi nebolo dodnes doručené, na základe teda súčasnosti toho, že som vyčiarknutá ja ale ja teda neviem vykonávať svoje povolanie, čo ste mohli všetci vidieť, ako to, vyzerá v Pezinku, ako to vyzeralo v Pezinku. Ale keďže neexistuje rozhodnutie o ukončení mojej advokátskej činnosti, to rozhodnutie predsedníctva, ja sa neviem uchádzať ani o štátnu pomoc, neviem sa prihlásiť na úrad práce. Ja som dnes v situácii, a to vravím s plnou vážnosťou, ja nemám na chlieb. Ja si nemám za čo kúpiť chleba. Ja neviem vykonávať svoju prácu, ale neviem požiadať ani štát o podporu, lebo ja som de jure advokát, ktorý v úvodzovkách iba nepracuje. Do tejto patovej situácii, sam a ďalej, to je už právna otázka, ja sa neviem brániť ani na súde, na správnom súdnictve, pretože ja nemám čo napadnúť. Neexistuje rozhodnutie správneho orgánu, orgánu predsedníctva SAK, ktoré, má vyčiar, ktoré by ma vyčiarklo. Ja tu, čiže tu nejde o zásah e, orgánu verejnej správy, že som vyčiaknutá. Tu ide o súkromnú iniciatívu Popovca, na ktorého pokyn bol do zoznamu advokátov komory zapísaný údaj o zániku oprávnenia na výkon advokácie. Ešte poviem v rýchlosti jednu informáciu. Na súde Bratislava 4, momentálne na odvolacom súde, beží konanie o neodkladné opatrenie, kde som požiadala súd, civilný súd, o zápis Eh, o teda zrušenie zápisu o zániku oprávnenia na výkon advokácie, teda aby okresný súd prikázal komore zrušiť zápis o zániku oprávnenia na výkon advokácie, pretože neexistuje rozhodnutie o mojom vyčerknutí. V prvom kole Uh, tento civilný súd mi zamietol žalobu s tým, a teda uviedla som, že neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí. V prvom kole tento súd zamietol žalobu s tým, že nech si uplatním svoje právo na správnom súde a nech napadnem tam rozhodnutie o vyčerknutí. Čiže ja hovorím civilnému súdu, že nejde o zásah správneho orgánu, nemám rozhodnutie správneho orgánu, neviem napadnúť nič na správnom súde, takže ide o zásah súkromnej osoby, pretože Slovenská advokátska komora je subjekt súkromného práva. Iba jej orgány Um, čase, keď konajú a rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb v oblasti verejnej správy, iba tie orgány sú potom orgány verejnej správy, ale samotná komora je súkromná právnická osoba. Takže ak nekoná ako subjekt, ak, ak nekoná ako orgán verejnej moci, že nerozhoduje o právach a povinnostiach, čo nerozhodla, neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí, ide o obyčajnú právnickú osobu. A zamestnanie z tejto právnickej osoby, tajomník Andrej Popovec, dal pokyn na zápis bez rozhodnutia predsedníctva SAK, dal pokyn na zápis údaja do zoznamu advokátov komory, čo už je skreslovanie údajov o hospodárskej obchodnej evidencie, že zánik oprávnenia na výkon advokácie k 7.12.2022, čo je dátum pravoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia. On to už ani nepopiera. On všade každému píše, že ja som vyčerknutá na základe disciplinárneho rozhodnutia, nie rozhodnutia predsedníctva SAK, lebo, a to už s puchalom ohýbajú právo, teraz nebudem vysvetľovať, lebo rozhodnutím o vyčerknutí je disciplinárne rozhodnutie, nie rozhodnutie predsedníctva SAK. Že sa títo páni pustili na túto, na túto trasu, ja ich skutočne obdivujem, lebo oni skončia v base za toto, čo robia, pretože to, čo sa stalo v Pezinku, je dôsledok ich činnosti. No a súd v Bratislava 4 zamietol moju žalobu, pretože e, aby som si napadla rozhodnutie o vyčerknutí na správnom súde. Voči tomu som podala odvolanie a krajský súd odmietol moje odvolanie s tým, že mm, bolo zmeškané. Ono zmeškané nebolo. Nebudem to vysvetľovať, nie je podstatné, nešla som ďalej do dovolania, pretože pre mňa z časového hľadiska z taktiky, ktorú tiež zbytočne vysvetľovať, bolo priateľnejšie, keďže trvá, to vyčerknutie trvá a trvalo aj znova v ten deň, keď som prevzala rozhodnutie Krajského súdu aj na ďalší deň, aj dodnes, ja som podala totiž to novú žalobu, lebo je to trvací útok. Dala som novú žalobu, e, teda novej, nový návrh na neodkladné, na nariadenie neodkladného opatrenia, e, e, výmaz, zjednoduším to, teda výmaz záznamu zo, zoznamu kom, výmaz údaja zo zoznamu komory, že som vyčiaknutá. A v prvom momente už som súdu vysvetlila, lebo vy musíte dokazovať právo dneska, vysvetlila, že keďže nemám rozhodnutie správneho orgánu, tak nejde o zásah správneho orgánu. A teraz som vysvetlila situáciu, aká je, že teda mi bránia vo výkone advokácie e, všetky súdy, pretože na základe potom potvrdení Popovca, e, ktorý vychádza z toho, e, z tých údajov, ktoré dal sám zapísať bez rozhodnutia predsedníctva e, o vyčerknutí, ma teda nechcú pripustiť na e, výkonu advokácie, aj keď súd pozná právo a pre neho je záväzné iba rozhodnutie. Všetci ťahajú za, za jednu nitku. Čo sa ale stalo? Čiže súd Bratislava 4 už v novom konaní povedal, že síce e, nie je sporné, alebo síce je nesporné, že, e, že je v zozname advokátov zápis o zániku oprávnenia na výkon advokácie a je nesporné, že je to urobené bez rozhodnutia predsedníctva komory. A teraz sa podržte. Ale nebolo preukázané, nebolo osvedčené, že sú tým ohrozené moje základné práva. Samozrejme, voči tomu som sa odvolala, je to momentálne na krajskom súde, takže e, krajský súd ešte niečo vo veci robil, niečo mi poslal, takže viem, že ešte zajtra rozhodovať nebude, ale v pondelok krajskému súdu doručím tieto, tieto všetky zábery, aby videl, či nie sú ohrozené moje základné práva. Ja preto, že v Pezinku 8.4. som uplatňovala svoje základné právo na podnikanie, skrz ktorého potom, na ktoré, skrz ktorého a na základe ktorého je potom aj dotknuté základné právo obvineného na obhajobu. Ja som bola e, zmlátená, dusená, škrtená, ak si, je, ešte nie sú všetky fotky na internete, keď uvidíte všetky, vám bude zle tak, ako je zle každému, kto ich vidí. Ja som pod chvíľou naozaj, ja som nevedela dýchať. Na jednotlivých záberoch uvidíte moju tvár. Ja som sa dostala do stavu, že mňa dodnes boli hrdlo, ktoré mám zatlačené, ktoré mi ten policajt tlačil tou lakťou a bola som už aj včera na ošetrení u lekára, takže sú to veľmi vážne veci. A tieto, celý materiál pošlem aj ústavnému súdu, ktorý rozhoduje vo veciach ďalších klientov, ktorým rovnako je zmarené právo, um, právo na obhajobu a na právne zastúpenie, ako bolo pánovi docentovi. A veci som už podala na ústavný súd, kde ale keďže nie som advokát, podľa nich, teda ja som deure advokát, znova ústavnému súdu najprv vysvetľujem, že som advokát a aby súd konal so ako s advokátom, neviem, ako ešte teraz ústavný súd nerozhodol, už tam máme zo pár veci a ďalšie budú podané, takže tieto materiály posielam aj na ústavný súd a poprosím ich, aby sa skutočne vážne s tým oboznámil, pretože ja nie som vyčerknutá a za výkon môjho základného práva, pre uplatnenie môjho základného práva, čo nemusím pánovi doktorovi ako trestnému sudcovi vysvetľovať, je to, je to osobitný špecifický úmysel, ak niekto pácha trestnú činnosť, neužíva právomoc, aby tým zmaril inému uplatnenie jeho základných práv. Je to, je to priamy úmysel. Takže za toto bol ten masaker voči mne na súde. Mazuch, nociar. Pozerali sa na to, dali, súčinnosti dali pokyn a dívali sa na to s pokrovým výrazom ako v nejakej arene. Takže vieme teda asi, vieme teda <laughs> určite, milí poslucháči, viete, čo sa stalo. Ja nebudem ďalej v tomto pokračovať. Vrátime sa e, k téme po rozhovore s pánom doktorom, a, takže dávam jeho slovo a poprosila by som ho o, o jeho o jeho vyjadrenie sa k celej veci, pretože bol osobne prítomný a chcem mu naozaj poďakovať za jeho prítomnosť a nie preto, a to stále hovorím, nie preto, že je teraz tu v štúdiu a nie preto, že bol na súde, ale preto, že e, doktor Harabin je podľa mňa a keď rozprávam s občanmi, e, myslím si, že veľa ľuďom dochádza, je človek, ktorý má v hlave perfektnú štruktúru systému fungovania právneho štátu. Má jednoduchý systém v hlave, pretože to, čo žijeme, je dneska komplikácia, ktorú vy ani neviete, čo neviete, ako je to všetko celé zle a komplikované a preto to už nebude dobre. Nebude to dobré, pokiaľ nebude harabín na hrade. Pretože systém, ktorý, a my sa k tomu systému, ja, urobíme, pán doktor, pár relácií, keď trošičku teda neskôr, kde by sme vysvetlili systematiku, ako by ste si vy predstavovali, aby štát fungoval. Ja ju poznám zhruba. Čiže pán doktor má v hlave jednoduchú praktickú účelnú systematiku fungovania štátu, právneho systému um, a vôbec celej systematiky a infraštruktúry, ako by štát mal fungovať, pretože toto, čo my tu žijeme, je totálny chaos. Nedostaneme sa z neho inak vonku, pokiaľ na čele štátu nebude človek, ktorý to má v hlave systematicky jasno. Takže uh, asi len taký tak predskok k tomu, že mm, prečo ja si vážim pána doktora Harabina a skutočne mu je chcem poďakovať za to, čo urobil uh, v útorok v Pezinku a poznajú teda jeho aktivity aj ohľadne ostatných uh, občanov. Uh, mňa sa ako advokáta neskutočne zastal, urobil, urobil maximum, čo robiť mohol právne kvalifikovaným aj, aj ľudským spôsobom a s rovnakou razanciou som videla, že takto konal aj voči ostatným občanom. Takže prosím vás, pamätajte, spamätajme sa, spamätajme sa uh, aký štát chceme mať a na čele s akými ľuďmi. Takže pán doktor, ja ešte raz vám ďakujem, že ste boli a poprosím vás o vaše stanovisko to, k celej. To je akože v pohode E, vy nie ste prvý ani posledný prípad, kde teda e, som svojou e, prítomnosťou demonstroval to, že aké sa aj s následným upozredením a výkladom, že aké sa dejú nepravosti na súdoch, e, myslím celoplošne na Slovensku. Tento prípad váš je e, zvlášť e, dôležitý z pohľadu aj iného. Hej. Ja budem sa vyjadrovať in media zres a presne. Hej. Toto, čo predviedol Mazuch, hej, nehovorme, že pán Mazuch alebo pán sudca Mazuch, ale hovorme jasne, a ja som to tam aj demonstroval eh, v dvoch prípadoch, eh, keď eh, som sa nemohol pozerať na zjavnú nezákonnosť z jeho strany, zjavnú neznalosť trestného poriadku a zjavnú motivačnú e, manipuláciu e, z jeho e, strany a preto som ho nazval Lotor Mazuch. Pokiaľ by nebol Lotor Mazuch, tak by určite podal na mňa trestné oznámenie, hej, alebo žiadal by moje trestné stíhanie a tak ďalej a tak ďalej. No, dovoliť si to E, môže, ale neurobi to jednoducho, lebo bol e, práve auditorium tam e, pritomných ľudí, možno 20-30, to ja neviem, usvedčený z nezákonnosti. Tak ja preto hovorím, že toto je mimoriadne, mimoriadne závažné, lebo treba povedať, že čo tento Mazuch stvára, alebo aj, aj neprokurátor Nociar, aj s inými e, ľuďmi, alebo možno potom aj vyšetrovateľ, Lia, hej, napríklad na politickej, Naka, čo robili s e, Rostasom, vtrhli mu do domu, domová prehľadka, Lipšic, Honc, e, aj, e, no, e, že čo robia s inými ľuďmi, ktorí nemajú devizu toho, že poznajú e, právo. Ej, no jednoducho nemôžu poznať právo, veď e, e, sú v iných profeciách, tak čo stvárajú potom títo e, ľudia, ej, ktorí si akože e, myslia, e, že sú Bohom vyvolená elita, kasta nedotknutelných ľudí. Hej. <laughs> Majúcich v rukách osud ktoréhokoľvek človeka, o ktorom si oni myslia, že ho treba znes zo sveta. Hej. Ja ako, ešte raz opakujem, pri všetkej skromnosti netrpím kultom osobnosti. Hej. <laughs> Ale <laughs> napríklad aj v iných prípadoch, hej, že by si oni toto dovolili, hej, voči advokátovi a ja som tam <laughs> prítomný. Ako hovorím, netrpím kultom osobnosti, ale, ale <laughs> mám za sebou 40 rokov 40 e, rokov e, pôsobenia v talári trestného súdcu, aj najvyššieho súdu, predsedu súdnej rady, najvyššieho súdu, ministra spravodlivosti, e, podpredsedu vlády pre legisla, legislatívu. Takže ak si trošku poznám e, to právo a on si toto bohorovne dovolí, tak prvá vec, ej, čo sa tam odohralo. Prvá vec. Ale na druhej strane hovorím, že aj dobre, že sa to odohralo, lebo bude treba prijať e, lustračný zákon, zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti a samotná zápisnica z tohto pojednávania bude základom na to, že ten Lotor Mazuk bude po účinnosti zákona okamžite vyhodený z justície. A bude sa treba zamýšľať aj nad tým, e, či nebudú vrácať peniaze späť, ktoré zobrali za prácu, i keď e, sa hovorí a je všeobecná zásada uh, viažúca sa k tomu, že, že peniaze za prácu, ktoré sú spotrebované, nemôžeš vrácať. Ale tu sú tak extremistické prípady, že to už nemá, to už nemá oddoby. Tak keď, keď si raz vybral hej, e, docent, e, docent Dudáš, hej, doktorku Krajníkovú, tak si ju vybral. E, Lotor Mazuch, Lotor Mazuch ide z hľadiska neakceptácie e, doktorky Krajníkovej operovať nejakým rozhodnutím Najvyššieho súdu e, Senátu, ktorému predsedal Palúda na najvyššom súde. Palúda zlodej, hej, ktorý bral dvakrát diety. Raz od našeho štátu a raz od Štrásburgu za tú istú služobnú cestu. Čiže zlodej, ktorý vychádzal e, presne z toho istého, ako potom aj Lotor Mazuch, že jednoducho má potvrdenie od nejakého úradníka z komory, že doktorka Krajníková bola vyčerpnutá z komory. Ja ako sudca, a verím, že sa najdú v budúcnosti sudcovia, ktorí budú takto postupovať a nakoniec e, e, viem z toho, čo tam prezentovala doktorka Krajníková, že už e, aj v minulosti sudcovia Krajského súdu Prešov Eh, jednoducho pojednávali s ňou, pretože sa eh, eh, nedali zmiasť potvrdením byrokrata z komory. Hej. Čiže ja ešte raz opakujem. Hej. Ja ako trestný sudca, dobre, tak ako tvrdí to prokurátor, hej, alebo tvrdí to Paluda, hej, pritom toto rozhodnutie vôbec nebolo právne záväzne pre Lotra Mazucha, e tak e, čo urobím? Urobím presne to isté, čo, by, čo bežne a dennodenne robí riaditeľ každej väznice. E, riaditeľ väznice je ten, ktorý zodpovedá za výkon trestu odňatia slobody. No a aby nedošlo k tomu, že výkon trestu odňatia e, slobody hej, bude nariadený nevidnému človeku, tak e, riaditeľ väznice sa nemôže uspokojiť s potvrdením byrokrata na ministerstve spravodlivosti, že osoba e, XYZ bola odsudená na 8 rokov. A riaditeľ väznice nariadí výkon trestu. <laughs> To žiaden riaditeľ väznice neurobí, lebo musí mať pripojený verdik, právoplatný rozsudok prvého a druhého stupňa, keď bolo aj odvolacie konanie. A keď nemá, nenariadi výkon trestu. Čiže ja by som len postupoval komora. Hej? E, keď je tu taká pochybnosť, hej? ale on e, <laughs> nemal e, dôvod e, o tom e, pochybovať, lebo prokurátor, pokiaľ sa pamätám, on nenamietal <laughs> vašu účasť, ale dobre. Ale sám išiel horlivo iniciatívne poukazovať na paludu. Hej? Zlodeja v talári. Súdca Najvyššieho súdu je zlodej. Ako, no, tak e, dobre. Tak mal požiadať predsedníctvo komory. Nepotrebujem ja potvrdenie od nejakého popovca, xpovca, e, e, šuflika alebo kohokoľvek. Ja potrebujem autentické, pravoplatné rozhodnutie hej, právnym poriadkom predpokladaného a ústavou predpokladaného e, orgánu, hej, tam je zákon o advokácii, o tom, že táto osoba bola vyčarknutá zo zoznamu advokátov a nie je. Tak by som postupoval. Keby mi neposlali také rozhodnutie, tak sa s nimi nebavím a jednoducho pojednávam. No, ale tu ako fakt treba poukázať na viaceré momenty. On, on, hej, v prvej etape, prvej etape, počúvajte dobre posluchačov, ja neviem, ako to skomentovala doktorka e, Krajníková, ale ja som to vnímal z tohto pohľadu. V prvej etape, hej, nevedel čo, lebo už v prvej etape chcel vykázať, e, hoci nemal na to titul a zákonný dôvod, prerušil pojednávanie. Počúvajte dobre, prerušil pojednávanie, áno? A čo sa dialo? Ešte, po prerušení povedať, pojednávania, moment, moment, moment, moment. Ano? Po prerušení pojednávania, prerušení pojednávania dával pokyn ZVJS, hej, aby vyviedli a vykázali verejnosť. Žiadal opustiť eh, Hejve. Ja som ostal sedieť, lebo právomoc predsedu Senátu, respektíve on samosudca bol, eh, prerušením, prerušením pojednávania pojednávacej miestnosti skončila. On prerušil pojednávanie. Hej? Skončila. A či ja ako verejnosť budem sedieť e, v auditoriu pojednávačky alebo na chodbe, kde som nemal kde sedieť, lebo tam nie sú stoličky, no takže som ostal sedieť. samozrejme. On viackrát, viackrát vyzýval ZVS a ty pochopili, hej, keď som tam sedel, že teda koná nezákonne. Tak neurobili nič. Čo sa dialo ďalej? Tak <laughs> Lotor Mazuch odišiel z pojednavačky sám. Dve hodiny alebo dve a pol tam nebol. Čiže čo, čo urobil Lotor Mázuch? Lotor Mázuch sám seba vykázal. Áno, počujete dobre. <laughs> Sám seba vykázal. Bez zákonného e, dôvodu prerušil pojednávanie a sám seba e, vykázal. Keďže dve hodiny už to bolo veľa, tak ja hovorím panu docentovi, hej, veď e, nebudete tu sedieť, to je staršia osoba, však to je cez 70 rokov, že by vás tu niekto e, svojvoľne porušením zákonných povinností šikanoval. E, a, a neviete, čo máte ďalej robiť. Veď on vykázal sám seba a, a dve a pol hodiny neprišiel. Dúfam, že e, špecializovaný súd mu za, dve, za tieto dve hodiny nebude platiť. Lebo keď mu bude platiť, tak ako absolútne hej, nezákonný dôvod na poberanie platu. Ako e, buďme detailisti, keď sa chceme hrať o práve a na, a na súde sa musíme hrať len a len striktne o, o, o práve. No tak ako pán docent Dudášej na moje odporúčanie napísal krátkou cestou list predsedovi súdu s tým, že keď tam nie je predseda, tak podpredseda alebo sudca riadiaci sú toho dňa, že čo má robiť docent Dudáš, docent Dudáš e, ako obžalovaný, že svojvoľne bez zákonného titulu odišiel z pojednávačky e, sudca riadiaci proces a teda či má ísť domov, alebo čo, čo má robiť ďalej. Hej? No a, a všetci tam pritomní svetkovia to podpísali, a ja som to podpísal, lebo tam napísal hej, docent Duda, že bez zákonného titulu opustil pojednávacú miestnosť. Sám seba vykázal. Hej. Tak som sa na to podpísal. Čiže tam 30 ľudí sa podpísalo a išlo to ku predsedovi súdu. No, <laughs> po dve, dve a pol hodiny potom hej, Lotor Mazuch prišiel. Hej. A zase začal robiť to, čo nezákonne konal v prvej etape. A teraz zase právo. Hej. Tam už potom e, bolo Bacharov, ja neviem, bolo 10 a tak ďalej. A, a zrejme ich museli e, zrejme ich museli <laughs> nejakým e, spôsobom e, psychicky vydierať, lebo nemali dôvod hej, vykazovať doktorku e, Krajníkovú navyše. E, každé rozhodnutie, ktoré súd vydá a medzi e, rozhodnutia patrí e, e, rozsudok, uznesenie, opatrenie. On opatrením akože vykázal osobu tu a tu exip, ne, nemenoval identifikačnými znakmi. Tak ako hej, ukázal na osobu doktorku Krajnikovu, aby ju vyviedli. A ja hovorím, hej, každé rozhodnutie musí mať identifikačné znaky. Čiže e, nechám vyvádzať osobu, ej, meno, prezvisko, narodená, bytom, bydlisko, číslo občanského nezameniteľnú Nezameniteľnosť inou osobou. Čiže opatrenie, hovorím tým e, e ZVS, že ide o nevykonateľné, zmetočné rozhodnutie, že ho nemôžu vykonať. Ej? To je, je taký trestný poriadok. Nie? Ako ja si nemôžem predsa vymýšľať, ak by som sa dostal do pozície, že by som e, znevážil prácu moju celú počas 40 rokov e, pozícii trestného súdcu. No, a tak, ako oni ju vykázali. No teraz nastala situácia ďalšia. Hej. Ďalšia paradoxná a zase len dokumentujúca nespôsobilosť hej, toho toho Lotra Mazucha, ktorý berie vyše 9 tisíc eur mesačne. A ešte má auto so šoférom k dispozícii 24 hodín. Z vašich peniazí, milí poslucháči. Lotor, ktorý nepozná právo. No a E, docent Dudáš e, predložil e, na záver už ako keď odročoval, hej, že docent Dudáš, ja som advokáta, no takže štát ustanoví a tak ďalej. A to už ako nebo teda, ale v závere docent Dudáš dával do uh, spisu uh, listinné dôkazy, okrem iného <laughs> aj nález, nález, to, toto zase vo vzťahu k docentovi Dudášovi, nález uh, ústavného súdu, síce českého, ale o slobode prejavu, <laughs> hej, že evidentne, keď docent Duďaš eh, vykladá pojem holokaust, že nemôže byť predsa trestne stíhaný za, za názor, za slobodu prejavu, pritom eh, sloboda prejavu ako základné ľudské právo je identifikovaná rovnako hej, v, Česko, v Českej ústave ako, na, eh, ako v Slovenskej ústave a tu platia aj charta OSN o základných ľudských právach, charta EÚ, EU, hej, Európsky dohovor o základných ľudských právach. No, dobre, lebo keď platí, hej, aj článok 1 odsek 2 ústavy Slovenská republika sa zavezuje, že bude dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodných nul a základné ľudské právo okrem našej ústavy je aj tam. No, čiže ako sudca Lotor e, Mazuch e, mal bez toho, aby starého človeka šikanoval, z, zastaviť od stola zeleného hej, presné stíhanie, že nejde o trestný čin. Hej. No, Dobre, toto neurobil. Čiže to je ďalšie totálne fopa, hej? Ale potom, docent Dudaš eh, predkladal ten nález eh, ústavného súdu, potom ďalšie eh, dôkazy viažúce sa k vedeckým prácam aj vo svete, aj u nás o tom, hej, čo je v podstate akože <laughs> predmetom e, e, obžaloby, že teda nič nespáchal a, a, a tam citoval, ale aj e, s prítomnením konkrétnych listinných e, dôkazov, prepačte, konkrétnych listinných dôkazov, e, ten pojem obsahu e, e, holokaust. No a čo ma vytočilo do nepričetná ako fakt, on to tam odcitováva toto, toto a toto a Lotor Mazuch obžalovaný predklada do spisu 7 listín alebo 6 listín. No tak to ma ako vytočilo. Hej. Pretože keď som videl, čo sa dialo a čo urobil s doktorkou Krajnikovou, keď som videl, že ten človek e, on nemá žiadny e, problém urobiť čierneho biele, hej, hrubo porušovať ústavu a trestný poriadok, tak som ako sa postavil a hovorím, pán predseda, nemôžete vy zobrať do spisu listiny bez ich identifikácie. Vy musíte povedať to a to, z datumu toho a toho, s názvom tým a tým. A on vyskočil na mňa. Počúvajte, ja som slušne sa postavil. Je pravdou, hej, že verejnosť neriadí, e, ne, neriadí trestný proces, ale keď vidím, že v mene štátu Lotor Mazuch bere peniaze od nás a hrubo porušuje svoje zákonné povinnosti, tak som sa postavil a hovorím, toto nemôžete robiť, pretože kde má docent e, Dudaš záruku, že vy zajtra zo spisu tie listiny vyťahnete a dáte tam iné listiny. A ten začal skakať, že ma môže vykázať. A potom, keď skončil, postupoval podľa mojej porady. Je ten človek pričetný? Je i toto už hraničí s pričetnosťou. <laughs> Veď on ma chcel vykázať za to, že som ho dobre poučil a postupoval podľa mňa. No však konec koncom pred dvomi hodinami aj vykázal seba samého. Toto, toto toto nie je <laughs> divadlo na osmom poschodí psychiatrie v Pezinku. Toto je realita na špecializovanom trestnom súde. A toto, ako sa tento človek správal, toto už je zvierací typ psychiky. A e, Môžeme ešte povedať, že aj niektoré zvieratá majú ľud... <laughs> ne, nepovieme ľudský, pretože nie sú ľudia. Humanistickejší prístup. Iným zvieratám e, v prírode. Takže e, ja e, asi toľko a teraz je otázka, e, či to správanie nociara, keď držal obžalobu e, a teda videl, ako Eh, ako Mazut pacha trestnú činnosť a správanie Mazucha, či bude predmetom záujmu Kosovej. Hej? Lebo Kosova sa zaujíma o iné veci. Hej? Všetky veci, ktoré sa týkajú smeru alebo hlasu, to sa zaujíma. Alebo Suska. Hej? Veď prerušil výkon trestu Kovačikovi. A uvidíme, či začne preverovať trestnú činnosť Lotra Mazucha. Mazucha. Takže e, ja <laughs> tomu môžem povedať iba toľko, ale ešte raz, nakoniec je veľmi dobre, že toto sa deje, lebo hotové rozsudky, hotové rozhodnutia, e, zápisnice podpísané páchateľmi trestnej činnosti. Oni sú, ale oni skutočne sú tak arogantní, <laughs> bohorovne si myslia, že sa im nič nestane. Nie. Hej. A treba, treba ich tváre ukazovať po celom Slovensku. To je ten a ten lotor, ktorý toto a toto robil a v mene štátu bere toľko a toľko z vašich e, dání. Môžeš ty práci nepracovať a brať plat a on dve hodiny nepracuje Hej, a nič sa nestane. Okrem iného, hej, to by ešte bola tá najmenšia nezákonnosť, hej, alebo svoj volá, alebo ľubo o, o, o, volá. Hej. Takže tak. No, koľko máme ešte? 10 minút. Ešte ja sa spýtam, pán doktor... Spomínam, televízie iné. No, Hej, hovor. Eh, vy ste teraz spomenuli to, že eh, Lotor Mazuch um, prerušil to pojednávanie a sám seba vykázal. Ja som do toho chcela vstúpiť, ehm, samozrejme, že tie pokračovali, čiže som to rešpektovala, ale chcem sa k tomu vrátiť. Autor Mazuch Uh, prerušil to pojednávanie po tom, čo ma hneď z úvodu dal, eh, teda mi mm, povedala by som, teda opustila miesto obhajcov, čo ja som s tým nesúhlasila. A teda keď on na tom trval a tu tak trošičku sa tie názory nám vymenili, ja som dvihla telefón a zavolala som policajnú hliadku uh, s tým, aby, že chcem oznámiť trestný čin, ktorý sa mne nepácha na špecializovanom trestnom súde v pojednávacej miestnosti, kde, teda povedala som do telefónu sudca, zneužíva právomoc verejného činiteľa, mári spravodlivosť, ohýba právo, poškodzuje uh, Um, základné práva moje obvineného. Pointa veci, ja som nahlásila trestnú činnosť, uh, uh, budem potom aj keď odídete o tom ešte viac rozprávať, je to, je to v podstate už aj z niektorých záberov zrejme, ktoré sa zverejnili. Policajti nakoniec, ja neviem, či prišli alebo neprišli, veď vieme, čo tam bolo, že dve hodiny sa nič nedialo, ale v konečnom dôsledku Tí policajti potom prišli do tej pojednávacej miestnosti, keď ste im vysvetľovali, že tam nemôžu byť a oni vlastne začali obmedzovať na osobnej slobode alebo nás stražiť, nás všetkých, namiesto toho, aby spacifikovali a zobrali so sebou uh, Lotra Mazucha minimálne takým spôsobom, akým spacifikovali mňa uh, justičaci. Tu sa chcem spýtať ale túto vec. Zažili ste už vy počas svojej praxe, pretože ja som to aj vravela verejnosti. Je to príklad taký, ako keď by bolo sa v danom momente stalo, že sudca by zobral pred nami do vrecka úplatok. Jednalo by sa o trestný čin, o, legitimne by niekto dvihol telefón a zavolal, tu sa pácha trestný čin e, branie úplatku. A teraz sa stal iný trestný čin, marenie spravodlivosti. Sudca bránil mňa ako advokátovi prítomnosti v konaní. E, ako mali títo policajti postupovať po tom, čo som ich zavolala? Pokiaľ ide o podozrenie stresného činu, tak eh, <laughs> tam eh, sú všeobecné eh, povinnosti. Mali urobiť všetky úkony smerujúce k objasňovaniu trestného činu a samozrejme, keď sa pacha verejne trestný čin, tak sú povinní e, zakročiť. Veď ako to sú známe udalosti, keď e, na ulici je e, prítomný policajt a vidí e, E, ako zlodej na e, trhovisku e, vyťahuje peňaženku z tašky babičky, no tak musí zasiahnuť proti trestnej činnosti. A, ako je a hneď... možné, že oni ako je možné, že oni to neriešili? Ako je možné, že oni sa nezaujímali, kde je teda poškodený alebo obeď, alebo ako no, to už mám nazvať? Ale toto ako je, to je možné? pani doktorka, pani doktorka, viete. e, tu prestáva fungovať štát, základné, e, základné piliere, e, ktoré sú ústavou predpokladané e, na uplatňovanie práva preventívne na e, pozícia policie zabrániť trestnej činnosti, ale ani <laughs> nakoniec následná pozícia e, dokumentovať e, trestnú činnosť e, tu sa nedieje. Veď ako, a prečo by sa diala? Veď keď si, si zoberte, že pán e, Fico, hej, pán Fico príjme hej, zákon o odškodnení ľudí, ktorí boli šikanovaní, či už finančne, ináč, fyzicky, aj, aj trestnou činnosťou e, v tom čase, e, či už políciou, e, E, tými orgánmi zdravotníctva, pokutami a tak ďalej. A, a <laughs> ne, e, nepríjme zákon o tom, že išlo o zjavne neústavné nulitné akty ej, a na základe toho ich e, treba odškodniť. <laughs> Čiže on necháva, on necháva ej, v platnosti nezákonnosti a E, doslova e, rozhodnutia, ktoré sú výsledkom trestnej e, činnosti a, a dá im zaplatiť troj vykonania. Tak to ako keby odsudený hej, vykonal trest odňatia slobody a potom mu zaplatia trovy, e, trovy, e, trovy advokáta. Dobre si bol dobre si bol odsudený. No ale čudujete sa, veď napríklad si zoberte teraz doktora Kotlára. Hej. Doktor Kotlár jasne povedal a ide dobrou cestou, lebo e, ide cestou do podstaty in medias res, povedal, že treba vystúpiť z VHO, keď teda e, a zabrániť ďalšiemu očkovaniu, však ide o, <laughs> o preventívu proti tomu, že by naši ľudia neboli zabíjani tými e, jedmi, ja to ja to hovorím. Hej. E, doktor Kotlár dá správu, hej, počúvajte, doktor Kotlár správu hej, o, do vlády o tom, čo sa tu e, dialo aj s následkami a, a teda aj s, pomoc, e, s podpornými dôkazmi o trestnej činnosti. A Šaško, Šaško, ten prvý je Susko, ten je Šaško. Hej. Šaško včera povedal, že on dá preveriť túto správu pracovníkom šúklu, zdravot, ministerstva zdravotníctva, tým tam orgánom toho ochranného dozoru. Nad... Čiže on dá preveriť výsledky zistení páchateľom trestnej činnosti. Tí, ktorí <laughs> páchali trestnú činnosť, budú dávať stanovisku ku Kotlarovej správe. To už je deformácia deformácia všetkého. No a toto potom vidia aj policajti, aj prokurátori, aj súdcovia. Čiže a sú, <laughs> Šaško toto ho, robil len tak? Nie, lebo prvýkrát viem, že e, bol návrh, e, návrh uznesenia vlády, kde bude správa hej, doktora Kotlara a, a druhý bod mal byť, že, e, že tie orgány, o ktorých som teraz spomínal a hovoril o nich Šaško, Ej? Že budú preverovať jeho správu. Kotlár odmietol prísť na takú vládu s takým uznesením. Tak včera toto povedal na pokyn Fica Šaško. Hej? Že pachatelia trestnej činnosti budú e, seba samých preverovať a dajú stanovisko ku Kotlarovi. Veď to je presne to isté, pamätáte sa? Ej? Keď bol e, e, zabitý minimálne, lebo nevieme, či vražda, či e, dobitie... E, dobitie Lučanského hej, e, a, a následne e, na, e, smrť nastala z nedbanlivosti, hej, môže byť vražda alebo, alebo, alebo ubliženie na zdraví s následkom smrti. Keď ona z, zriadila komisiu z tých ľudí, ktorí boli dotknutí alebo participovali na zabití Lučanského. Tak Fico postupuje presne to isté. Tak sa nečudujte, pani doktorka, že, že tu na už dochádza aj trpeslivosť ľudí. Hej. Všetko má e, svoj prav hej, tolerancii a trpezlivosti. Veď tí ľudia tam videli, hej, čo sa deje. Tí ľudia v auditoriu videli, aké nepravo za vyše 9 tisíc eur auto s vodičom zadarmo. A neviem, či e, nemajú aj služobný byt, lebo v prvej etape, keď som ja brojil, proti tomuto súdu mali aj služobný byt. Teraz neviem ako. No, je to strašné. Je to Eš, strašné. Ešte jednu informáciu vám zaujímavú poviem. Mne sa včera ozvali, aj teda aj včera, aj predčerom, um, ehm, kolegovia, sudcovia z rôznych súdov Slovenskej republiky, ktorá má medzi nimi spolužiakov, kamarátov, veď sme proste, nie až taká veľká komunita. A ozvali sa mi s tým, že uh, medzi sudcami lietajú, navzájom si posúvajú tieto videá, že sú úplne z toho zhrození, že mi vyjadrujú podporu, tak som sa ale pýtala, kedy sa z vás kto prvý ozve, pretože ja viem, že mám vašu podporu. Súhlasia aj, ako oni mi sami dali príklad, že Adi počúvaj, veď to s, to, s tým predsedníctvom komory, veď to je to isté, čo u nás, keď sudca má disciplinárku, tak musí byť potom rozhodnutie prezidenta. Samozrejme, tak, tak prezident republiky odvolá. Áno, tak, ale, my sme to už o tom sa nebáme, veď som to vyložil. Už rukolapnejšie som to nemohol nemohol vyložiť ako, ako, ako s tým odsudeným hej, a nastupom výkonu trestu riaditeľom väznic. Tak, tak to už musí pochopiť aj, Takže... E, aj, aj, aj tupec e, e, mázu. Hej. Takže mňa tu len ide o to, že oni sú najatí. Hej, a oni sú najatí, aby urobili z docenta Dudáša extrémistu? Páchateľa trestnej činnosti. Hej, z neexistujúcej trestnej činnosti. Veď to nemôže robiť zdravý človek, sa po také dačo e, podpisovať. Hej. A e ešte jednu dôležitú informáciu vám chcem povedať. hovorím, že, že keby toto bolo divadlo e, nejaké s, tragi, e, s tragickým e, následkom na 8. poschodí psychiatrie Pezinku, tak to mm. človek by ako síce samozrejme tiež z E, určitou nostalgiou by sledoval, ale predsa, no tak deje sa to tam, lebo sú duševne chorí títo ľudia a, a nemôžu za to. Ale, ale toto sa deje na špecializovanom trestnom súde oveľa horšie ako na 8. poschodí psychiatrie Pezinku. A ešte jednu dôležitú informáciu chcem povedať, že v podstate celé, vždy aj disciplinárne konania, čoho výsledkom je potom aj to nejaké vyčiarknutie alebo pozastavenie výkonu advokácie, e, v danom prípade falšovala stiažnosti voči mne samotná Čížová, ktorá bola predsedničkou reviznej komisie a teraz je členkou súdnej rady. Ona, opakujem verejne, a nech na mňa, ako vy vravíte, podaj na mňa Zuzana trestné oznámenie. Tá žena Čížová, Zuzana Čížová, falšovala stiažnosti. Kto ju tam dal? Nenáhodou smer? Kto ju tam dal? E, prezident, to, títo traja advokáti, ktorí sú v súdnej rade. Tak smerohlas. Tak smerohlas. Čiže ano. smerohlas. Hej? Smerohlas, ktorý hovorí, kucek, že Rusko je teda- agresor. Tak presne. A, to sú a my sa, pán doktor, my sa stále bavíme s tou istou úzkou skupinou ľudí, ktorá tu robí tieto problémy na Slovensku. To je stále okola sa točíme okolo stále nejakého proste jedného hniezda. Tam e, čakaj, čakajú ma televízie. Ďakujem Dobre, pekne, že po, ste prišli. Pohľadu, mhm. toľko ja nič iné som neurobil. Vy máte dneska večer e, každého máte... občana a ide o právo. A tu si ľudia skutočne musia uvedomiť, že zajtra môžu byť tam oni, ich príbuzní, ich brat, ich sestra, ich otec, ich syn, Takže všetko dobre, dovidenia. Ďakujem. A vy máte dneska reláciu o 19.30 alebo o ktorej? Áno, áno, o 20.30. 20.30 na slobodnom vysielači a budete mať tému svojho vlastného. tam aj môžu dávať dodatočné otázky ľudia. Dobre, takže dobre. pozývam tým, ďakujem pekne, my sa budeme určite tak. ešte počuť, pekný deň. Čiže e, si vás dovolím aj ja pozvať, vážení priatelia a milí poslucháči, aj na dnešnú reláciu doktora Harabina, ktorá bude o pol deviatej na Slobodnom vysielači. Takže uh, Takže asi toľko k tomuto vstupu. Um, deň po tom výstupe Lotra Mazucha bolo pojednávanie s pánom doktorom Harabinom, o tom vám tiež uh, trošičku poviem, tak verím, že bude, bude viac, e, mož, ne, neviem akú má tému, ale asi aj to, kto sa dotkne a to bolo jedno ukážkové pojednávanie, ale o tom viac sa porozprávame, ak nám čas vyjde, máme dneska 3 hodinky. Uh, Takže sa dostaneme k tomu. Ja sa ešte vrátim k niektorým uh, skutočnostiam, čo sa mm, týkalo teda tohto brutálneho zásahu voči mojej osobe, ale dáme si uh, teraz pesničku a po pesničke budeme pokračovať. A poprosím ešte zo štúdia technika, eh, či by mi vedel spojiť Janku Hriňakovú, pretože ona tam bola tiež. Mm, niekde teraz by mala byť na ceste, ak sa nám podarí, tak poprosím Peter počas pesničky, keby si vedel Janku I was marching to a drum, brought the thumb, brought the thumb. I was focused on me, one, one, one, one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama love, call my baby sister, shoot a hug and kiss her. Cause life is just a mystery, and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Uh. Cause this life is one big symphony. This night is one for you and me. it on the saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Finding solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low. Write Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah. if I played you the flute. See, it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth, been a hard year. Lucky the guitar's here. Takže, milí poslucháči, pokračujeme v druhej časti dnešnej relácie Pekný deň s Adrianou Krajnikovou. A dnešnou témou je um, udalosť, ktorá sa stala v útorok 8.4. na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Myslím si, že bližšie nemusím vysvetľovať, o, či, o čo išlo. Je toho plný internet a v podstate aj v prvej časti sme to shrnuli a pán doktor Harabin nám k tomu povedal veľa zaujímavých vecí. Eh, ja by som ešte k tejto téme určite tam takto to, čo v podstate vnímate a viete, sú také tie základné momentky, ktoré tam boli. A ak teda do, viac do hĺbky by ste zašli a poznali vlastne obsah celej komunikácie, ktorá na súde prebehla, tak eh, osadete no, druhýkrát v nemom úžase. A ja o tomto celom sa práve e, spracováva e, do, taký až dokument, ktorý uh, určite zverejníme aj s prepismi z tohto pojednávania, aj s obrazovými záver, zábermi páchateľov uh, Lotra Mazucha a uh, Nociara. <laughs> Ten pojem sa veľmi uchytil, pretože uh, neviem, kto každý viete, ale nastala taká trošičku až komická situácia a skutočne ten mazuch sa um, sám, tak ako sa sám vykázal z miestnosti, tak sa rovnako sám uh, aj označil za toho Lotra aj za skutočne za idiota, až idiota, pretože uh, ako doktor Harabin vysvetloval, že pán doktor Harabin je sudca, ktorý má zákon v maličku. On vie, že verejnosť nemôže zasahovať do pojednávania ale vie, a to vedzte všetci, že ak sa pácha trestná činnosť, vy máte e, občianskú povinnosť, aj morálnu povinnosť zasiahnuť. A to je jedno, či na ulici niekoho mlátia, alebo v pojednávacej miestnosti maria spravodlivosť. Je to úplne jedno. Je to trestná činnosť ako trestná činnosť. Čiže ak sa pácha trestná činnosť, vtedy vie každý zasiahnuť do e, jej pokračovania a e, k tomuto slúžia aj príslušné e, paragrafy v našich zákonoch. Čiže ak vy bránite trestnej činnosti, vy nemôžete sa dopúšťať protiprávneho konania. Čiže ak vy sa ako verejnosť ozvete voči páchaniu trestnej činnosti sudcu, môže e, on v tom momente už nepožíva ochranu toho verejného činiteľa sudcu. Čiže v tom momente nie je on kapitánom tej lode. Čiže v tom prípade vy ako občania máte právo Eh, urobiť adekvátne kroky na zabranenie páchania tejto trestnej činnosti. No a mm, touto, mm, touto cez túto prízmu právnej úpravy eh, pán doktor Harabin sa tam pod chvíľou, <laughs> a sa to stupňovalo, stále ozýval, postavil, teda, eh, vysvetľoval sudcovi, ozýval. No a ten Lotor Mazuch, ktorý páchal trestnú činnosť v priamom prenose pred kamerami, pred, na, pred kamerami súdu, pred kamerami um, um, súkromných verejnosti, ktorá zaznamenávala e, priebeh e, tohto pojednávania páchania trestnej činnosti, lebo to už sa ani nedá nazvať pojednávanie. Takže e, pri jednej takejto príležitosti, keď sa pán doktor Ozval postavil, tak sa ho snažil umlčať a chcel teda asi ho označiť, tak mu teda vravel, aby, aby teda sa neviadroval, aby k veci lebo teda ho dá vykázať. No a spýtal sa ho, e, ako sa volá. Samozrejme, že v pojednávačke nastal taký, taký smiech, aký si môžete taký hm, hm, hm, trošku dovoliť, lebo predsa človek má v sebe, že rešpektuje súd. A toto naozaj nebol súd, takže jednoducho ľudia sa tam, sa tam zasmiali z toho, zatiaľ iba decentne. Takže uh, e, Lotor Mázu sa spýtal Štefana Harabina, kto je a jeho meno, aby mu označil meno. Pretože Lotor Mazuch, ja neviem, či v čase, keď bol Eh, pán Harabin ministrom spravodlivosti, či už bol vo výkone, eh, či už bol, vykonával povolanie, nejaké právnické povolanie, pretože ak vykonával čo len právnické povolanie um, a predpokladáte, že človek e, s právnickým vzdelaním má nejaký ten rozhľad, tak mal by poznať ministra spravodlivosti, takže ak Lotor Mazuch nevie, kto sedel pred ním, že tento človek bol niekedy ministrom spravodlivosti, tak je skutočne za idiota. A že bol predsedom Najvyššieho súdu. A znova to nie je o kulte osobnosti Štefana Harabina, ale to je o tom, že platí, uh, platí uh, zákonné pravidlo, a to je riadne paragraf, že vy nemusíte osobu overovať, ak ju poznáte z predchádzajúcej úradnej činnosti. A nechce sa mi veriť, aby Lotor Mazuch nebol poznal Štefana Harbina z predchádzajúcej um, úradnej činnosti, alebo aj, nemusí to byť len úradná činnosť, môže tú osobu poznať aj z inej príležitosti. Taký typický príklad je toho, napríklad e, my sme už problematiku legitimovania sa pred policajtom občianským preukazom alebo inak nejakou inou, inou možnosťou viackrát preberali a znova pri tejto príležitosti je to aktuálne zopakovať, že pokiaľ prídete napríklad aj na súd a nemáte občianský preukaz, skutočne sa to môže stať, po ceste ho stratíte, vám ho ukradnú, alebo z iných dôvodov tam môže byť, a už ste boli vypovedať, tak e, Sudca už nie je povinný vás legitimovať a jednoducho zaprotokoluje, že vás teda už e, súd pozná svetka alebo účastníka konania teraz predchádzajúcej úradnej činnosti, alebo dokonca môže sa stať aj to, že boli by ste tam vypovedať ako, ako osoba inak známa e, tomuto sudcovi, ja neviem, ste predávač v danom obchode alebo ste jeho sused, kde pozná dokonca aj vaše meno, tak aj v tomto prípade súdca môže konštatovať, že pozná osobu z uh, inej, uh, prílež, teda na základe iných skutočností a nemusí teda ju legitimizovať. To znamená, že sudca, e, keď e, pozná aj e, osobu, ktorá je teda ako verejnosť, tak nemusí sa jej pýtať, ako sa volá, ale vie priamo zaprotokolovať jej jej eh, meno, označenie mena prízviska. No a tu ten Lotor Mazov naozaj zo seba urobil, okrem toho, že je Lotor a idiota, kde sa mu celá verejnosť ešte aj s policajtmi vysmiali. Teraz príslušník Mizoves, ktorí tam boli, tak viete, že oni tie emócie nemôžu mm, dávať najavo, ale na mimike tváre a očiach tie sú najčitateľnejšie. No, takže ale čo bola taká aj podstatná e, skutočnosť, bola to, že ako som teraz spomenula, že ja som vlastne hneď v úvode pojednávania, to bolo po krátkej chvíli, keď tento dokument, ktorý sa pripravuje, ktorý kolegovia uh, strihajú, spájajú, pretože bude, bude to koláž zvukového záznamu uh, s kolážou uh, obrazových záznamov a rôznych fotiek. Ja, keď som sama videla dneska fotky, ktoré mi poslal uh, E, kolega, ktorý e, e, robí na tej reportáži, na tom dokumente, tak mi naozaj prišlo znova z toho zle. Ak sa vidíte, ak, ako vás proste niekto, niekto pod štátnym znakom Slovenskej republiky dusí. Nie niekto, justičná stráž. Ak vidíte na stene v súdnej miestnosti štátny znak pod ňou súdcu, ktorý sa divá, ako vás na jeho pokyn, justičná stráž, na jeho nezak protiústavný pokyn antihumánny pokyn. Dusí justičná stráž on sa na to díva. Ako som to nazvala s pokrovým výrazom. Tak vám z toho je skutočne zlé. Takže z toho všetkého, z takéto koláže budú, budú, bude, zložené, bude zložený jeden veľmi zaujímavý dokument, ktorý je už aj objednaný na určitých miestach v zahraničí. O tento prípad je veľký záujem. E, skutočne tu došlo a tak ako povedal pán doktor, je dobre, áno, na všetko zlé na niečo dobré. Je dobre, že k tomu došlo, pretože to bola posledná kvapka do, do toho celého právneho systému, mm, nefunkčného systému, ktorý už na Slovensku je. V podstate aj tento článok, ktorý ja som dnes vydala na žalobách voči štátu, ono to už ani nie je článok. Je to jednoducho už len poukaz alebo konštatovanie toho, toho úpadku, úpadku práva, úpadku morálky, pretože to, čo sa stalo, mm, je to samozrejme otázka práva, ale je to v prvom rade otázka morálky. Pretože morálny človek musí v prvom rade vedieť, a nemusí byť ani vzdelaný v odbore právo. Musí vedieť, že ak, ak či má zaniknúť nejaká funkcia alebo sa má niečo stať, čo je právnou skutočnosťou, tak musí o tom existovať právoplatné rozhodnutie. A morálny človek musí vedieť, že bez toho ja nemôžem dať zmlátiť justičnými zložkami a odvolávať sa na to, aby si upustil od protiprávneho konania. Mňa, poli- mňa Justičák vyzýval. Ja som to nazývala stále policajti, lebo to len tak bežnejšie ide, ale sú to e, príslušníci z VJS, ale môžeme ich nazývať. Sú to policajti na súde. Takže mňa ten Justičák opakovane vyzýval, aby som upustila od protiprávneho konania. A ja som sa opakovane pýtala, akého, čo ja robím protiprávne. Ja som advokát zapísaný v zozname, do zoznamu advokátov a to, že nie som v zozname momentálne, je právne nepodstatné. Môže to byť tak technická závada, ako teraz mnohí nie ste zapísaní e, v katastri, pretože na, došlo ku kyberútokom. A teraz si predstavte, no, ja, ja že to, no, toto, toto, je, toto je dobrá analogia, pretože to, čo sa stalo so mnou, je naozaj nebezpečné pre akúkoľvek ďalšiu inú oblasť, ktorá sa týka, e, ktorá je spojená so záznamami v registroch nestaráva, ja, ja preto nie som pre aj Lotra Mazucha, aj Nociara, Lotra Nociara a ďalších, preto nie som advokátom, lebo nie som momentálne v zozname advokátov. Preto e, zlodej Paluda, ako ho nazval pán doktor Harabina, ja nemám dôvodu neveriť a ak niekto naozaj si dvakrát uplatňuje dávky od, od štátu aj od únie, tak e, rozhodne je, Lotor, je zlodej, aj Lotor. Tak a treba tu naozaj, treba začať veci nazývať pravým menom a označovať lotrov. Lebo lotor nie som ja, aj keď ako hovorí Danko, mi hovorili, že som bola huncutka, ale rozhodne nie som lotor, nie som, nie som, eh, nie som, <laughs> nie som páchateľ trestnej činnosti, ale tí páchatelia sú tí, ktorí o vás hovoria, že vy ste páchateľmi tejto trestnej činnosti. Je hrozné, že musím po 30 rokoch advokácie konštato, konštat, konštatovať, že väčším zločincom než tí zločinci, ktorých som ja zastupovala, sú Mazuch, Nociar, Paluda, Lipšic, Čižova, Karas, Kucek, Kuchala, Popovec a ďalší. Sopuch, aby sme na ňo nezabudli, aby náhodou sa mu to nenatalo. A ďalší, ďalší sudcovia, ktorých, ktorých ja budem menovať. O tom bude jedna veľká publikácia, lebo toto a, tá, a opakujem, o tejto veci je v zahraničí záujem. Nebudem hovoriť na ktorých miestach, ale je. A ja tu dávam do pozornosti, pošlite to aj skutočne túto nahrávku aj z dnešného vysielania Žilinkovi, pošlite to na úrad vlády, pošlite to obhajcovi, um, ombudsmanovi, ako obhajcovi nás všetkých, pretože tieto veci sú veľmi vážne. A než predtým ešte, než prídem k tomu, kde chcem teda povedať vlastne, čo sa stalo s tým, keď ja som oznámila, keď ja som zavolala policiu, no s tým nečakal, na to nečakal nikto. Je to pár ľudí vedelo, čo chcem dopredu urobiť, keď ma teda nepripustí k obhajobe, ale v podstate dvaja, traja ľudia, ktorí, ktorí, ktorým som teda to pozna, povedala teda ten svoj zámer, pretože e, pár dní predtým eh, prišlo Počas celého konania, totiž to ja vysvetľujem, teda obvinený v mojom zastúpení, vysvetľuje, že nie som vyčerknutá, pretože nie je rozhodnutie predsedníctva sa. Právne ešte to viac kvalifikovanie, poukazujem, rozoberám, čo nemusím. Zákon hovorí, predsedníctvo komory vyčerkne advokáta zo zoznamu advokátov svojim rozhodnutím. Proti rozhodnutiu je prípustný právny prostriedok. Čiže ono ešte ani nemusí byť ten advokát vyčerknutý, keď sa odvolá. Môže sa zmeniť to rozhodnutie, zrušiť, teda zmeniť, zrušiť sa môže to rozhodnutie o vyčiarknutí. Potom je tam ešte aj správna žaloba, ak sa zamietne odvolanie. A aj správny súd môže zrušiť. Voči tomu správnemu súdu je znova kasačná stiažnosť. Voči kasačnej stiažnosti máte ústavný súd. A ešte voči tomu máte SLP. Tu nebolo vydané už čo len rozhodnutie predsedníctva komory. Z hľadiska práva mne bol odňatý akýkoľvek, a mne bola odňatá akákoľvek, akákoľvek možnosť sa brániť voči vyčiaknutiu. Lebo neexistuje rozhodnutie iba Lotor Popovec, podvodník Popovec. Dal pokyn na zápis údaja o zániku môjho oprávnenia na výkon advokácie do zoznamu advokátov. Lotor, podvodník, Popovec. A všetkým orgánom verejnej moci a všetkým osobám súkromným predkladá potvrdenie, že som vyčiarknutá na základe disciplinárneho rozhodnutia. A znova opakujem a teší ma od kolegov sudcov, že vedia, o čo ide, sú zhrození, myslím si, že to nimi otriaslo, pretože zajtra sa to môže stať s ktorýmkoľvek sudcom. Vymyslia si na ňo disciplinárku. Disciplinárka nie je až taký problém. Si to vymyslieť, rýchlo to e, zmastiť a budú mať pravoplatné disciplinárne opatrenie a bude stačiť už len vyradiť sudcu z radou zo zoznamu sudcov. Bez rozhodnutia prezidenta pretože budú vedieť, že prezident by takéto rozhodnutie nevydal, pretože je tam ešte x, x možných dôvodov, prečo by, prečo by sa, dá, dá sa to vždy zvrátiť. V konečnom dôsledku je to napadnutelné súdom, aj to rozhodnutie prezidenta. Čiže sú to, sú to skutočne vážne veci na úrovni každého človeka, ktorý je zamestnaný alebo je podnikateľ. Poďalšie to, čo sa stalo so mnou, aby pre podnikateľov analogia. E, živnostník e, pre zánik v, eh, ako vraví motor Popovec, podvodník Popovec zapísal do zoznamu advokátov, e, dal zapísať údaj zánik, zánik platnosti oprávnenia na výkon advokácie. Na kúdňu 7.12.22, čo znamená, že na základe toho disciplinárneho rozhodnutia s tým opatrením o vyčerknutí, ktoré nadobudlo právoplatnosť podľa nich 7.12.22. Ono ani nenadobudlo nikdy, nikdy právoplatnosť. Nechcem to tu rozoberať, pretože to rozhodnutie má také vady, že nie je označený Eh, príslušný orgán, ktorý ho vydal. To rozhodnutie je ničotné, ale Verme, že ak by aj existovalo, disciplinárne rozhodnutie nie je zákonný titul pre vyčiarknutie. Nemá, on nemá, ten, nemá tú silu. To, proste to je úplne rozhodnutie disciplinárnej komisie sa, ktorá nie je orgánom, eh, predsedni, ktorá nie je predsedníctvom SAK. No, ale čo je tu ešte e, teda podstatné, čo sa týka vzťahu k podnikateľom? Um, živnosť, e, zánik opravnenia na výkon činnosti je na základe pravoplatného rozhodnutia okresného úradu živnostenského odboru. To je vlastne analogia toho uh, rozhodnutia predsedníctva SAK. Čiže aby podnikateľovi živnosť z istého dôvodu teda zanikla, tak e, je tamto rozhodnutie rozhodnutie toho okresného úradu, voči ktorému tiež je potom pripustný opravný prostriedok a správna žaloba. A ďalšia analogia je napríklad e, zánik, e, zánik obchodnej spoločnosti, SROčky, kde musí byť rozhodnutie súdu o zániku. Hej, čiže znova nejaké rozhodnutie príslušného orgánu. Tak ako vravel pán doktor, že e, súd si musí vyžiadať rozhodnutie príslušného orgánu, ktorý o tej statusovej otázke a, a vrátanie teda toho zániku spoločnosti e, musí vydať pravoplatné rozhodnutie. O statusovej otázke hovorím, napríklad podľa zákona o rodine je to rozvod manželstva, podľa zákona o advokácii je to, je to, je to status advokáta. Nemôže rozhodnúť súd. Ani najvyšší súd, nikto. Oni iba vychádzajú z toho príslušného rozhodnutia. Čiže ak aj e, rozhodnutie, to je to, čo vravel pán doktor, že pre Potra Mazucha nebolo záväzné rozhodnutie Najvyššieho súdu Paludu e, v zložení predsedu Senátu Paludu o tom, že ja som vyčiarknutá, pretože Ehm, bez rozhodnutia predsedníctva sa tak nemôže aj najvyšší súd <laughs> povedať, že ja som vyčerpnutá. No a to rozhodnutie neexistuje, hej, to už sa nebudem opakovať. Čiže e, najvyšší súd nerozhoduje o statusovej otázke. A teda Mazuk nemal, nemal aký mať právny názor prevzatý od neho. Poďalšie, v každom okamihu konania súd musí rozhodovať, či sú splnené podmienky konania. Teda súd musel sám, Mazuk musel sám o statusovej otázke práva na obhajobu rozhodnúť, o statusovej otázke advokáta, ktorou je dotknuté právo na obhajobu obvineného, musel rozhodnúť v danom momente. Čiže on na začiatku pojednávania, tak ako sa pýtal, kto som, ja som sa mu predstavila, tak mal v tom momente, ak mal pochybnosť, eh, si zabezpečiť rozhodnutie predsedníctva eh, komory, mal prerušiť pojednávanie do času, kým by si zabezpečil to rozhodnutie. Nerobia to, na to nerobia. Včera som takisto bola na jednom pojednávaní, kde som, eh, kde som Mm, išla ako advokát. Súdkynia, aby ste vyčerknutá, neviem, skáďal to vie, no ale pripustila ma k mm, znova tomuto prednesu a vysvetľovaniu, čo ma skutočne zaťažuje aj mojich klientov. A požiadala som sudkyňu, aby zabezpečila do spisu rozhodnutie predsedníctva sa o vyčerknutí. Súdkynia na záver protokolovala. Súd zabezpečí do spisu stanovisko komory, či Jutr Krajníková je vyčerknutá. A ja som myslela, že ma znova zo stoličky vystreli. Som požiadala súdkyňu, aby prestala páchať trestnú činnosť a, a protokolovala to, o čo som ja požiadala a nežiadala stanovisko komory, pretože stanovisko komory totižto stan komora ani nevydáva záväzne stanoviska alebo potvrdenia o statusovej otázke, to zákon zakazuje. Napriek tomu to Lotor Popovec robí. A počúvaj Lotor Popovec. Je to paragraf 71, odsek 2, písmeno K a kontrário. To znamená, je napísané iba o čom vydáva komora záväzné potvrdenia. Ale nie o statusovej otázke podľa paragrafu 7 a paragrafu 8. Oni vedia, Lotor, Lotor Popovec vie. Lotor Popovec je hlavou tejto schémy, kde zapísal do zoznamu advokátov ten údaj o mojom vyčerknutí, teda o zaniku oprávnenia na výkon advokácie bez rozhodnutia. A keďže sa na to došlo časom, a začalo, súdy tu začali zisťovať, teda ako je to s vyčiarknutím. A keďže niekde na začiatku naozaj ten zákon o advokácii nepoznali, a Lotor Popovec rátal s tým, kalkuloval s tým, že súdy až tak nepoznajú zákon o advokácii, je dokonca ešte tak podlý, že svoju vlastnú trestnú zodpovednosť začal prenášať na týchto sudcov a všetkých, všetkých um, aj prokurátorov, ktorí namiesto toho, aby pochopili, o čo ide, začali využívať tento omyl, do ktorého ich uviedol Popovec a začali braniť mojej prítomnosti v konaní. Takže sa stali spolupáchateľmi tohto popovca. Tomuto popovcovi sa predpokladal, že bude lepšie brániť, keď do toho namočí aj sudcov, prokurátorov, pretože vedel, že títo budú robiť všetko preto, aby neboli trestne stíhaní. No lenže popovec Lotor nerátal s tým, čo sa stane v pezinku. Respektíve mohol s tým rátať, pretože vy nemôžete do nekonečna tlačiť na pilu, pretože ju zlomíte. A stalo sa. Lotor Popovec vaša hra skončila a je to otázka času. A Lotro e, Popovec by mal byť väzobne stíhaný. Zavidol do omilu celé Slovensko. Celému Slovensku predkladá falošné potvrdenia, že ja som vyčierknutá na základe disciplinárneho rozhodnutia. Predkladá to celej rade e, súkromných osôb, ktoré žiadajú, aby im predložil e, moje uznesenie, teda uznesenie o mne, o vyčerknutí. Uznesenie predsedníctva. Samozrejme to neexistuje, tak ich klame, že ale rozhodnutím o vyčerknutí mojej osoby je rozhodnutie predsedníctva SAK. Tento človek vie, že pácha trestnú činnosť. Napriek tomu to robí. Ja ťa vyzývam, popovedz, aby si sa išiel sám udať. Ja som ťa už udala. Tak sa bavíme v, tomto, v tejto terminológii. A neprejde ti to. Neprejde ti to, lebo si podvodník. A to už nie je len otázka mňa. Toto už mi zatutlete. To je otázka množstva, ale že množstva poškodených subjektov, kde pre tvoje potvrdenie ľuďom boli zmarené procesné úkony v mojom zastúpení a boli im zamietnuté, odmietnuté žaloby. Ľudia majú skutočné škody. A ja takisto. Pozri si dobre všetky zábery. Raz ťa takto život vyfacká aj s úrokmi. Život. Bez toho, aby ja som do toho už zasiahla. Ty si si to sám naprogramoval. Otázka nie je či, ale kedy. Takže ak si pozrieš po povesti zábery na, na fotkách, ako mi ubližovali justičáci. Ja som mala, ja, a teraz hovorím vám, milí priatelia, ja som mala, vrátim sa k tomu, nikto končím toho popovca. Ak si, ak si pozrieš tie závery, tak ver, že toto raz budeš prežívať aj sám. Pretože iba, iba toľko bude každému nadelené, koľko nadelil inému. A to sa týka aj Skurakovej, to sa týka aj Karasa, Čižovej a všetkých Puchalu, všetkých vás Lotrov. Vy ste si to sami nadelili. Um, no a čo sa týka toho, ešte by som sa vrátila k tomu trestnému oznámeniu, čiže keď, keď Lotor Mazuch na začiatku zistoval, kto som, ako keby nevedel, kto som, tak hneď, hneď on mi ani dal dopovedať, samozrejme, že ja som si svoje presadila, takže som si povedala, čo chcem. Napriek tomu teda už potom to nechal protokolovať, on rozhodol teda, že nie som advokátom, lebo tu je rozhodnutie Najvyššieho súdu, Paluda, a spol, že ja som vyčerknutá, ako keby Paluda rozhodovala o tom, či ja som vyčerknutá a ako keby to bolo pre mm, sudcu nižšej inštancie táto statusová otázka e, záväzná. No nie. No a ďalej teda veci pokračovali a ja už som vedela, že ma potom dá vykázať, takže ja som zavolala na policiu a žiadala som, teda privolala som hliadku, že sa tu pácha trestná činnosť. Uh, samoz, no, sudca bol, viac menej každý z toho ostal uh, e, úplne prekvapený, že teda čo som urobila a najviac z toho ostal prekvapený sudca. Uh, ako správny zbabelec z miesta činu ušiel, čiže zložil talár a okamžite ako gafor zmizol z pojednávacej miestnosti. A pán doktor to Harabin to e, zadefinoval z iného uhla pohľadu, teda sám sa vylúčil e, z konania, z pojednávania. Naozaj bude veľmi zaujímavé sledovať, e, za tento deň by nemal mať Lotor Mazuk vôbec zaplatené za toto konanie, pretože tu páchal trestnú činnosť, nevykonával prácu sudcu. On nebol v postavení sudcu totižto. Keď zneužíva verejný činiteľ právomoc, nemá ochranu. E, má zodpovednosť toho verejného činiteľa samozrejme, ale nemá ochranu toho verejného činiteľa. No a takto to trvalo nejaký čas, potom znova opakovane sa volala policia, samozrejme, že policia sa nedostavila e, na miesto pán doktor Harabín, samozrejme, že sarkasticky, a teda konštatoval, že asi preto neprišla, pretože už zaistuje, zaistuje Mazucha. No a potom po tých potom vlastne pán doktor e, dal, dal teda takýto nápad e, teda kon, priamo teda napísať e, predsedovi súdu, že teda čo sa vlastne deje, takže toto sa tam poslalo, Ehm, bolo sa to potom ešte urgovať, lebo sa nič nedialo. Bude toto všetko dopodrobne, budete vidieť, počuť tie, to keď budete počuť, čo tam sa dialo, to si na, naozaj na miesto celovečerného filmu pozriete. No a po tých dva a pol hodinách prišiel ten sudca, ten doktor Mazu, ehm, prišiel znova, ako chcel robiť sudcu, no ale pokračoval svojej nezákonnosti a skončilo to tým pokynom, Za tie dve a pol hodiny došlo k tomu, že vonku sa začali organizovať bezpečnostné zložky. Prichádzali policajti, prichádzali justičáci, to je tiež všetko vidieť na iných záberoch, prichádzali so psami. E, ja som robila aj zvukovú nahrávku, aj e, v časti aj obrazovú a budete zrečane počuť ešte od psov. Už ani neviem, kto z prítomných, či Dani Kolár, alebo doktor Hradek tam bol, advokát. Inak potom, ako ma vyviedli vonku, ja som asi 10 krát žiadala, aby mi privolali doktora Hradka ako advokáta z miestnosti. Neurobili to. Neurobili to. Chodili za každým, aha, dobre, ideme zavolať. A keď som sa nakoniec kolegu spýtala, či vás volali, nevedela, o čom hovorím. 10 krát asi som to vravela policajtom, chcem, do, chcem zavolajte mi advokáta v miestnosti, je doktor Hradek. A kde sedí? Hovorím, to je jedno, vstúpte do miestnosti. Že oni nemôžu vstúpiť. Kto? Justičná stráž nemôžete vstúpiť? A túto hru so mnou hrali. No a Čiže ja som zavolala mm, teda znova vyvolala policajná, policajná hliadka, neprišli, potom e, išlo predsedovi súdu, tá urgencia a medzi tým ale začala sa už doskupovať doslova armáda, ktorá bola už zorganizovaná voči nám. Časom boli naozaj, e, začali potom postupne vchádzať do miestnosti a rozostavili sa. Toto nikto nechápal a e, som rozprávala s ľuďmi, ľudia naozaj eh, boli statoční, ale, ale to je práve to zastrašovanie, čo vo vás vyvoláva už tie pocity strachu. Potom začali vonku štekať psy. Čiže vy ste vedeli, že tam sú vonku policajti so psami pred vašimi dverami. Boli to typické zastrašovacie metódy. Pre všetko nahra- je to na zvukovej nahrávke, dokonca mm, tuším Janka Hriňaková potom vyšla z miestnosti a, a podarilo sa aj natočiť, keď bol jeden pes v, na chodbe a už ďalší bol jasne nejak vonku, to bolo po chvíli. Pretože ten štekot potom slabol, slabol. To ste počuli veľa psov, potom tak menej, menej, potom už len jedného psa. A je to krásne na zvukovej nahrávke vidieť, e, počuť. No, nepodaril, Oni skúšali to zastrašovanie zľava, správa, na modro, na ružovo, na fialovo, na zelenom, no nejak to nešlo. Okamžite po tom, čo zduchol Lotor Mazuch, tak Justičák hovorí, všetkým opustite miestnosť. E, my sme to tom vzájomne aj doktor Harabin rozprával, aj ja, my sme tak boli od seba, čiže on pre svoju skupinu, ja pre svoju skupinu, on sedel na mieste verejnosti a to naozaj, keď miestnosť nebola obrovská, ale nie vždy sa je dobre počuť. Čiže ja som takisto verejnosti povedala, ja som Justičakovi povedala, že nikde táto verejnosť nepôjde, že ja, ja trvám na tom, že sú to svetkovia trestnej činnosti na mne páchanej a oni majú povinnosť zostať na mieste. Hej, čiže tu bola skutočne veľmi vážna situácia. Ja som mala tiež časom pocit, že to tam riadím celé ja. No, ako náhle na sudca odišiel z miestnosti, my sme už teda nebol to priebeh hlavného pojednávania a bola spáchaná trestná činnosť. No, tak keďže mám právnické vzdelanie, aj doktor Harabin, tak sme si osobovali to právo, aby sme teda vedeli tým svetkom ostatným poradiť. Samozrejme, musíte rozprávať takýmito nezmyslami, pretože títo psychopati ešte vám vyčítajú aj to, že vy ako svedo ste ostali na mieste, pretože chcete svedčiť. Pretože viete, že je privolaná hliadka a čakáte na hliadku. Takže mm, samozrejme, že policajt nemôže v pojednávacej miestnosti robiť, eh, robiť žiadne úkony, ale e, keďže som ich zavolala na e, to, že bol spáchaný trestný čin, tak jednoducho mali povinnosť zákon, zákonným spôsobom začať so mnou vykonávať aj so mnou úkony a oni už vedia, akým spôsobom, či vstúpia do miestnosti alebo nie. Ale vstúpiť na, na to, aby robili zásah ako zastrašovanie a robili dozor poriadku v tejto miestnosti, tak toto bolo totálne cez čiaru. A o tom vlastne má aj doktor Harabin Eh, je to aj na tých znova záberoch. Hovorím, neviem, kto ste všetci videli, lebo sú rozlítané tie zábery, rozkuskované, každý niečo točila a hovorím, dáva sa to teraz do poriadku. Čo sa týka samotného zásahu, tiež to nie je veľmi vidieť na mnohých záberoch a išlo o to, že je tam jeden dobrý záber, kde policajtka je rozostúpená. Oni sa totiž, to, tí policajti rozostúpili pred verejnosť tak, oni už vedeli, že čo idú so mnou robiť. Oni sa tí policajti rozostúpili tak, že urobili takú ako, ako živú stenu pred verejnosťou, aby nevideli, čo sa bude diať na mieste pred eh, na mieste, kde sedel obvinený s advokátkou. Podľa nich s neadvokátkou. Preto aj tie zábery sú ťažko viditeľné, ale keďže tých ľudí tam bolo veľa a každému sa nejaký okamih podarilo zasnímať, takže dal sa z toho zložiť komplet celý obraz veci. A ja to teraz tiež len stručne poviem, až keď budeme mať celý dokument hotový, tak sa k tomu vrátime. Ten policajt, ktorý sedel vedľa mňa, e, stál vedľa mňa, tak policajt príslušník ZVS, tak eh, on sa časom tváril ako keby, že aj so mnou o, bol taký súcitný. Ale potom, čo teda ja som požiadala, ja som nakoniec pod nátlakom, ja som nakoniec pod nátlakom súhlasila s tým, že odídem, pretože uh, ja som sa ho, že odídem, chcela, požiadala som, že či si môžem zbaliť veci, samozrejme. A počas toho balenia som sa s ním rozprávala, že teda, ale ak neodídem, čo urobí? Boli to moje legitimné otázky. Tak on mi povedal, že budú použité nanúcovacie prostriedky v sa zákona, hovorím, chcem, a ja chcem vedieť, ktoré. No, čiže chcem vedieť, čo urobí. Ja mám na to právo. My sme právny, materiálny, právny štát. právnym princípom materiálneho štátu je transparentnosť. Vy musíte vedieť, čo s vami bude robiť. Tak on mi mal povedať, tak v prvom rade, ak neoposluchnete, bude to. Ak neoposluchnete ďalej, alebo budete vyvíjať aktívny odpor, bude to. A on, vás musí, on vám to musí povedať. Transparentný právny štát. A keď ja som sa ho teda pýtala, že čo bude so mnou robiť, ešte medzi tými povedal, teda mm, tie si svoje veci, čiže to uvidíte na záberoch, ja si balím tie veci, ja s ním komunikujem, balím. On potom dostal skrat a z ničoho nič počas toho, ako on mi povedal, nech si balím veci a ja som sa len pýtala, legitimne pýtala, aký služobný zákrok by vykonal, ak by som nešla. Počas toho zaskratoval. Tá kolegyňa, ktorá stala ako živá stena, sa celý čas pozerala tak smerom dozadu na neho. Oni si tam niekde museli dávať pokyny, alebo mali nejaké, neviem čo, na ušiach, niekto im, im tie pokyny cez kameru dával. To bol okamih, ktorý by ste nečakali, lebo si balíte veci. Čiže tu je ďalší moment. On na mňa zautočil, keď ešte ani nemohol, pretože som bola, aj, aj keby bolo dôvodné vyvedenie ma, ja som bola v momente, keď som si bavila veci. A legitimne sa pýtala na služobný zákrok, ktorý by pokračoval, ak by som to neurobila. Ale ja som si bavila veci. Ja som mala rozložené spisy, um, pod, uh, notebook, uh, proste veci, ktoré doklady osobné. Je to čas, ktorý vám trvá, aby ste si to zbalili. Je to neviete nahádzať naraz, to stratíte. Napriek tomu on v tom momente zaskratoval. Vytočil mi ruku dozadu. Ale uvidíte na záberoch, na to sú fotky. Sú, nafotené zábery, ako ja, ja... To vidíte, že ja vrieskam na tej fotke. On mi vytočil tak ruku, že mi ho jednoducho, no vyklbil mi ju. Je to teraz tretí, štvrtý deň a to vtedy vlastne tie bolesti k vám, hej, viete, keď sa otlčiete, spadnete z bicykla, no tak to boli, ale to potom tie bolesti a modriny a to všetko začne prichádzať. No čiže, čiže on mi vytočil ruku do takej bolesti a potom už neviem, či tam aj tá príslušnička z VS bola, alebo v ktorom momente ona bola, ale to všetko si, tiež som nevidela ešte komplet tento celý dokument, Eh, čo si len uvedomujem, prišlo k takej bolesti na mojej strane, že sa mi podlomili kolena. Eh, ja keby som nebola predtým na toalete, tak aj viete, čo by sa stalo. To bola taká bolesť. My sa od bolesti podlomili kolena a ja som spadla. To je už vidieť. A keď som bola na tej zemi spadnutá, vrieskali po mne ako v koncentráku, hlavne, že sme prejednávali kauzu holokaust, vrieskali po mne ako v koncentráku na to ten policajt ma chytil rukou pred laktím pod krk a ma začal škrtiť. Oni ma, on ma totiž to dvíhal, ja som bola spadnutá, ja neviem ešte, či zamotaná nejak nohami, alebo ten nejak asi schodík tam bol. Proste mi sa podlomili nohy a, a ja som spadla. Od bolesti sa mi podlomili nohy. Dvíhal ma cez lakeť, za hrdlo tlačil mi, tu, ja, mňa boli, keď sa dotknem hrdla, ja som hovorila, bola včera na vyšetrení. A a teda ťahal ma hore, vy, vy, ste nutne museli vstať, aj keď ste nevládali, lebo vás dusil a ťahal vás hore za hlavu. Súčasne s tým policajtka, a to je vidno na záberoch, mi držala ruku tak, že mi palcom tlačila z vonkajšej strany do ramena aj z vnútornej. Keď viete, ak máte svaly, ktoré keď napnete, tak v tej časti mi zatlačala prsty tak, že vy vidíte totálnu priehlbeninu, ako má palec zatlačený. To sú miesta, ktorými vám spôsobuje bolesť. Oni ma tam učili. Toto neboli adekvátne ťahy. Preto vytvorili tú zastenu. Oni vedeli, čo chcú a ako robiť. Ja mám 30 rokov prax s týmto. Ja som videla zaťahy, ja som videla zaťahy na zločincov. Ja som bola osobne pritom na zaťahu na zločincov. No, tak to nejak narábali so mnou. Ale zločincov závažných trestných činov. Tak to narábali so mnou. Ja mám 50 kg s topánkami. Mňa by ten policajt bol zobral ľahkosťou. Už keby som aj nechcela, aj s ľahkosťou. Lebo ja som sa nebránila. Ja som povedala, že idem. To je aj počuť na, to je na nahrávke. Ja som teda bola vyzvaná, bola som poučená, že keď nie, tak môže byť poučené nasilie. Ja som neodišla dobrovoľne. Ja som pod nátlakom povedala, áno, odchádzam. Čiže ale nemusia už vás fyzicky vyvádzať. Hej? Vyvedie vás tak, že vy pôjdete sama, on pôjde vedľa vás. Keby to bolo, veríme, že je to legitimné. Čiže poviete, áno, odchádzam, on pôjde vedľa vás. Ak by ste v tom momente, v ktorom preto ide vedľa vás, lebo tiež môžete zaskratovať, môžete v ktoromkoľvek okamihu začať, neviem, čokoľvek urobiť, zautočiť na sudcu, na verejnosť, to je jedno. Proste on tam musí byť. Je to legitimné, je to v poriadku. Ale keď aj akýkoľvek zločinec povie áno, alebo ak čokoľvek by sa stalo, áno, odchádzam, no tak nemá právo prečo by vás mal zasahovať, prečo by vás mal, mal, mal týrať. Ja som povedala, že odchádzam, ale chcem si zbaliť veci, nech sa páči. On to opakovane ešte potom povedal. Teda, že teda balte si veci. ja som si ich balila, rozprávala s ním, ale balila som si ich. To nebolo, to, to, boli, to bolo pár sekúnd, to sa všetko zomohlo v rýchlosti. On zaskratoval alebo dostal pokyn, on ma v nečakanej chvíli počas balenia spacifikoval. Vytočil mi ruku a mne od bolesti sa podlomil kolena. Neviem, či si viete predstaviť niekto takú bolesť. Ja mám jedno šťastie, že, že cvičím jogu. Ja mám jedno šťastie, že som ohybná. Lebo on by mi bol, on by mi bol, vy, vylomil ruku. A ďalšie, oni keď mi, lebo ona mi tlačila, uvidíte na fotke, ona mi tlačila do ramena. Čiže ona vám spôsobuje fyzickú bolesť. To je prirodzená reakcia organizmu, že vy sa bránite. A tým pádom oni viacej tlačia. Oni vám väčšiu bolesť robia. Čo sa stalo? To celé sa stalo, pretože ja, a budem hovoriť právne, som uplatňovala svoje základné právo na podnikanie, na výkon advokácie, pretože nie som vyčerknutá. Bola som zapísaná 28. februára 2000 a nie som vyčerknutá preto, že ja som uplatňovala svoje základné právo na výkon povolania a zmasakrovali. A zmasakrovali právny štát. Zajtra to môžete byť vy ktokoľvek. Ktokoľvek z podnikateľov. Ktokoľvek zo sudcov, ktokoľvek z prokurátorov, ktokoľvek z policajtov. Budete nepohodlní? Vedzte, že toto vás čaká. Lebo tento precedens sa tu zaviedol. Našťastie, tak našťastie sa zmenila geopolitická situácia a tieto veci sa budú riešiť. Nechcem viac hovoriť o, tom, pretože budete o tom vedieť, ale nie v tomto momente. Takže, eh, takže je to naozaj v podstate dobre, že sa to stalo, pretože takto to už ďalej nešlo. Skutočne to nešlo. A ja verím, že Robert Fico bude mať e, takisto záujem na tejto veci venovať a o tom vám tiež potom bližšie poviem. Ak nie, bude to informácia do spoločnosti. Bude to informácia pre spoločnosť. Čo sa týka kvality vlády a jej starostlivosti občanov, pretože toto sú veľmi zásadné veci. Pokiaľ vám nefunguje právo, právny systém, nefunguje nič. Súdy sú chrbticou právneho štátu. A ten právny štát je tak, tak je spadnutý na zem, ako som bola spadnutá ja. A je to zo pár ľudí, ktorí sa snažíme dvíhať a bohužiaľ, že to, nie, že, že to nie je záujem vlády, pretože robí všetko preto, aby ho nedvíhala. Tento chaos zjavne niekomu vyhovuje. A mňa mrzí, že ja musím kriticky na túto vládu v tomto, v, to, v tomto, z tohto ohľadu uh, sa vyjadrovať, pretože ja sama som mala úplne, ja som mala legitimnú požiadavku, že tá, a legitimné očakávania, že sa to zmení. A ja si myslím, že všetci, ktorí ich volili, v to verili. Aby, aby táto vláda urobila z občanov páchateľov priestupkov, ktoré neexistujú. A sama vláda tu povie, sám Fico povie, že sú protiústavné. Aby táto vláda z nich urobila páchateľov protiústavných um, neexistujúcich priestupkov na základe protiústavných rozhodnutí, tak toto je... A, a to je to je, to je rovnako, to je čistý podvod. A vrátila im peniaze za pokuty, ale nechala ich... Ako vy môžete vrátiť pokutu niekomu, koho uznáte za vinného? Čo je to? Čo je to? Sudca Harabin sa čuduje, čo je to? Vy máte pravoplatne uznaného výnika a vy mu vrátite pokutu a trovy konania? No to je chore. A ten celý systém z tohto ešte budú, budú e, riadne ďalšie problémy. A no samozrejme to neplatí na iné správne delikty, platí to len na priestupky. Tu ľudia už majú problémy z toho, že pre iné správne delikty to neplatí, iba na priestupky, tam správny delikt je v podstate priestupok, ale u podnikateľov sa to nazýva ako sa iní správne dali. Čiže ja hovorím, je, je tých vecí strašne veľa, ktoré, ktoré tu, tu nefunguje už nič. Jednoducho nefunguje nič a sem tam, keď náhodou niečo zafunguje, tak ja neviem, asi je to, asi je to omyl. Tu, tu keď niečo funguje, tak to len omylom. Ale riadne nefunguje nič. Ja som včera na pojednávaní súdkyni povedala, že neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí. Odparagrafovala som jej je to v mojom článku tej paragrafy, odparagrafovala som jej, že rozhodnutie predsedníctva komory je zákonným titulom pre vyčerpnutie a nech si to, od, nech si to vyžiada od komory. Tak ona protokoluje, že sú vyžiada stanovisko komory, či je krajníková vyčerpnutá. To snad nie je pravda. Stanovisko úradníka komory. Stanovi, vyžiadam si stanovisko uh, úradničky zo súdu, či vy, môj milý poslucháč, ste rozvedení. Nie váš rozsudok o rozvode, ale či ste rozvedení. Oni mi povedia, keď mi na súde povedia, že ste rozvedení, darmo vy ma budete presviečať, že vy máte šťastné manželstvo. Darmo. Povie to úradnička na súde a popíše to. Toto je chorý štát. S, náčele s, s chorými prvkami výkonu vládnej moci, justičnej moci, proste je to celý chorý systém. Od A po Z. A Pezino bol, bol ukážkovým príkladom toho, čo sa tu deje a koho máme na pozícii, koho máme v távaroch. To je toto, čo ste videli na Lotrovi Mazuchovi, je bohužiaľ drvivá väčšina sudcov asi by sa takto správala. Všetká čest tým ostatným, a na takýchto jedných som aj narazila na tom krajskom súde v Prešove, ktorí so mnou konajú napriek tomu a mám priznané aj pro vykonania, ktoré samozrejme neviem, ako budem. Eh, ešte vám, ešte vám dovysvetlím, aj to, lebo toto je veľmi vážna otázka. Lotor, Lotor Popovec nedomyslel jednu veľmi tiež vážnu skutočnosť, že keďže mi bráni vo výkone advokácie, ale ja de jure som advokát, ja môžem vykonávať advokáciu. Ale keďže napísal toto do zoznamu advokátov, že za nik oprávnenia na výkon advokácie, 12. toto napís, dal, dal zapísať 7. decembra, 12. decembra zaslal na štatistický úrad túto informáciu a štatistický úrad urobil záznam v registri organizácie Slovenskej republiky, republiky o zániku právneho subjektu advokáta Jutra Adriana Krajníková Ičo. 3, 3, ani ho už neviem zopakovať. Som ho dlho nepoužívala. 31 308 708. Tak. Na základe ten, ten lotor, podvodník Popovec, má na rukách to, že môj právny subjekt advokáta zanikol. No on de jure nezanikol. De facto áno. Štatistický úrad uh, urobil v podstate ten záznam o tom zániku, jeho údaj je znova informatívny. Hej? Čiže ne, my nemáme deklaratórne rozhodnutie. No raz, keď nemáte rozsudok o rozvode, tak nie ste rozvedení. Môže to byť v x registro, v koľkých len chcete. Nemá to konštitutívne tie právotvorné účinky. Ale samozrejme štatistickú to nevedel, takže zapísal to, štatistickú radu je v tom nevinne, ale na ktorýkoľvek úrad ja pôjdem, vyskakuje aj, vy to viete, otvorte si register organizácií, nájdete tam a pošlite mi to všetci, ktorí to máte, bude to, bude to do ďalšej zbierky náhrady škody voči komore. Čiže ten autor Popovec uh, s úmyslom, aby mi zmáril výkon advokácie, zaslal tú nepravdivú informáciu štatistickému úradu. A, ale čo sa ešte, ale, ale čo tým okrem iného dosiahol? Ja keďže de jure som advokát, ja ale neviem vystaviť faktúru a neviem urobiť príjem pretože ja no neviem, hej, keď, nemáte, keď máte zrušené ičo, tak jednoducho neviete vystaviť faktúru. Ten Lotor Popovec, a, a to sa ešte na Slovensku nestalo, mi bráni platiť dane. Pretože z môjho, ja vystavím faktúru, vy zaplatíte, zaplatíte mi potom vy, potom vy, potom vy, ja si na konci roka robím daňové priznanie. A ja mám príjem, z ktorého platím do štátneho rozpočtu daň. A keďže to neviem urobiť, napriek tomu, že som de jure advokát, mne Lotor Popovec s celou plejadou ďalších podvodníkov z komory aj s Puchalom bránia podnikateľovi platiť dane. Nepoškodzujú už len teda mňa, mojich klientov, vás, všetkých, ktorí si ma nemôžete zvoliť, ak by ste chceli. Ale poškodzujú finančné záujmy aj Slovenskej republiky. Preto opakujem, to sú vážne trestné činy, ktoré oni spáchali. Tým, že Lotor podvodník Popovec dal e, pokyn na zápis bez rozhodnutia predsedníctva komory, že som vyčerknutá. A keď sa to prevalilo, začali takým podlým a, a, a špinavým spôsobom zakrývať svoje zločiny. To povedali, že je, to, to rozhodnú, ona je vyčerknutá nie na, základe, nie na základe rozhodnutia predsedníctva, ale na základe disciplinárneho rozhodnutia. Zavádzajú spotrebiteľov právnych služieb, ktorým poskytujú tieto informácie. Zavádzajú štátne orgány ale štátne orgány za spoznajú právo, tak tie, tí sudcovia ako Lotor Mazu, ktoré sa dajú zaviesť, ako Lotor Paluda, ktorí sa dajú zaviesť, tak páchajú spoločne trestnú činnosť. No ako som už vravila, spoliehajú na to, že títo majú také silné páky, že im to prejde. No, znova zopakujem, nebyť pezinka, ešte by som to mala asi ťažké. Situácia sa rapidne zmenila. Uh, asi ja by som k tomuto toľko povedala. Ak budete mať nejaké otázky alebo aj svoje postrehy zo svojej vlastnej mm, nejakej skúsenosti s týmito súdmi, tak ešte pokračujeme v relácii a v tej tretej časti si ich rozoberieme a prečítame si aj, e, aj príspevky, ktoré ste mi už poslali a napísali. A ja aj v tejto časti si dovolím vás už aj, už aj v tomto momente požiadať o podporu mm, mojej činnosti občianskeho združenia, pretože v podstate, viete, robiť takéto občianske združenie je, to je robota, ktorú buď milujete robiť a, aj ju dotujete, alebo, alebo to nebudete robiť, alebo potom máte nejakú neziskovku Sorošovú, no a to je už zase, je už zase iná práca. Uh, Eh, skutočne, kto dneska robí eh, činnosť občianského združenia, tak má, mm, má to ťažké, pretože ľudia sa mm, každý tú korunu obracia uh, eh, x krát a je problém sa zbierať na nejakú činnosť a, a už je aj veľa tých všelijakých zbierok a kde čoho a drvia väčšina z nich by som povedala, že je mm, že je zbytočná zbytočná a ľudia, a ľudia v dobrej viere prispievajú a potom z toho nie je nič a na druhej strane niekde to chýba, napríklad ako aj v tom mojom združení, lebo si pri všetkej skromnosti dovolím tvrdiť, že moje združenie ochrana ľudských práv a základných slobod skutočne vykonáva činnosť na ochranu ľudských práv a základných slobod až tak, že ma v útorok za to dobili. A tým, že, ako som vravela, ja nemôžem vykonávať prácu, lebo mi to zmarili, ale ja ani nemám rozhodnutie o vyčerpnutí, neviem sa ani prihlásiť na žiaden úrad a žiadať podporu, ja skutočne nemám na chlieb ja som v právnej patovej situácii a neviem ani podať správnu žalobu, lebo nie je rozhodnutie. A civilný súd sa tvári, že jemu to nepatrí, táto kauza. Je to totálne patová situácia, ktorá, hovorím, verím, že po, po tomto pezinku sa začne inak riešiť. Takže samozrejme, že bude to ešte trvať čas, kým, kým, kým sa veci napravia a, kým, a vôbec, či sa dostanú niekedy do pôvodného stavu, pretože ja som veľmi veľa, ja od 16. februára 21 nemôžem vykonávať svoju prácu, pretože už vtedy komora popovec rozposílali po všetkých štátnych orgánoch e, tiež nepravdivú informáciu, že mám pozastavený výkon advokácie, k čomu si vyhotovili falšovanú verejnú listinu, ale pre súdy a všetky orgány je podstatné to, že tá listina nebola doručená. Mne nebola doručená, čiže aj keby bolo rozhodnutie práve, e, tak by nebolo právoplatné. No a ja od 16. februára 21 dodnes nemám žiaden príjem, e, neviem si platiť ja si neviem platiť zdravotnú poisťovňu, ja si neviem platiť uh, uh, sociálnu poisťovňu na dôchodok, absolútne nič. A tým, že ja som bola teraz na vyšetrení, tak potrebujem ísť ku špecialistovi. Niečím a mm, lekár mi vravel, ale vidím, že vám tu svietia, že ste dlžníkom vašej poisťovne. Hovorím, áno, ja, on, on, môj lekár vie, o čo ide. On hovorí, že špecialista vás nemusí zobrať a to som si, viete, ehm, to prídu situácie, keď si, viete to, ale to si až potom uvedomíte. Hej? Čiže ehm, uh, <laughs> popovedz, len aby si vedel. Grázli. Ste jedni, keď ste jedni špičkoví grázli. A moji klienti by, by sa mali čo od vás učiť. Opakujem, ja, ja za väčších zločincov považujem týchto. Pretože ak sa niekto uh, pasuje za zločinca, no tak viete, s kým máte dočinenie. No tak máme aj takúto časť spolu. Ale aby sudca, prokurátor, tajomník advokátskej, kancelárii advokátskej komory, predseda advokátskej komory, e, predsednička reviznej komisie, e, predsedovia členovia disciplinárnych senátov, teda advokáti, aby títo boli zločinci, tak toto je cez čiaru a aby títo zločinci ešte ťahali spolu za jeden koniec a kvôli doslova spriadali plány, ako, lebo teraz toto bude popoveď so svojou plejadou robiť. Ako to urobia, aby to teda neprešlo, to, čo, čo prejsť má, teda ich trestné stíhanie. Oni budú hľadať ďalej dôvody. No, jednoducho neexistuje rozhodnutie predsedníctva komory o vyčerknutí. Tam sú na to paragrafy, popovedz. Neurobiš s tým nič opakujem, vo veci je množstvo poškodených ľudí, ktorí, ktorí, ktorí budete aj vyplatiť. Komora. Ja už mám s komorou otvorené isté súdne konania a o tých budem rozprávať v inom kontexte. Čiže komora vie veľmi dobre, čo sa deje. A do konania už prizvala aj svoju poisťovňu. Čo je pre mňa silná informácia. Že vedia, že je zle. Ja to hovorím tieto veci aj preto, lebo viem, že ma počúvajú, čo mi bolo povedané, že ma počúvajú. Je to hrozné, čo ste urobili z Kurakova. Skuraková, riaditeľka matriky komory, ktorá sa tvári ako, ako nevinný za dedinou. O všetkom ste všetci vedeli. Panda jedna zločinecká. Teraz sú zmeny na advokátskej komore, e, menia sa funkcionári, neviem, ja sa vám do tejto problematiky nevyznám, teda nie, že nevyznám, ale nevyznám sa do, e, nemám prehľad o, personálny, o, personálnom, o personálnych kandidátoch, e, kto do akých funkcií teraz je nominovaný a samozrejme, keď mňa vylúčili, tak nemám informácie. Mňa, mňa ste aj o to právo obrali. Ja som advokátom. Prečo nemôžem kandidovať? špiny jedné, špinavé. A vypočula som si jeden rozhovor s doktorkou Hele, Hele, Hele Brandt, oh, pani kolegyňa, keď meno nevyslovujem správne, tak sa ospravedlňujem. Ja som vás aj volala, e, budem vás určite kontaktovať. Takže e, tejto veci chcem s vami porozprávať aj osobne. Takže šup, šup, popovedz, rýchlo volaj dopredu kolegyňu ty. Určite vieš, o kom hovorím aby si jej možno, že vysvetlil, že so mnou nemá rozprávať. Alebo neviem, fakt ja neviem naozaj teraz, aké to prepojenie je kto s kým, ale takto sa to robí. Čiže ono je o veciach dobré hovoriť verejne, na druhej strane vedia to už niektoré informácie aj zneužiť proti vám, preto niektoré informácie môžem v istom okamihu aj povedať. Takže vás aj by som chcela, milí priatelia, aj poslucháči, poprosiť o podporu finančnú, ak to bude vo vašich silách, na to občianske združenie moje, aby som mohla v tejto činnosti na ochranu ľudských práv a už aj mojich vlastných pokračovať, pretože um, ja rozhodne budem musieť uh, si zobrať nejakého advokáta. Nie preto, že by som nevedela, čo mám robiť, ale pretože je, je, to, je to v takomto štádiu, že uh, E, jednoducho je to nevyhnutné a určite mm, to položky nezvládnem. A takisto mm, ja každý deň veľmi, ja musím veľmi veľa tých e, podaní na rôzne miesta odposlať aj s tým, čo sa stalo, aj do všetkých konaní, ktoré mám, pretože celé je to založené presne na tom, čo sa stalo v Pezinku. Takže Ďakujem vám za podporu aj finančnú, aj ktorú, ktorú teda dostávam od vás a aj ktorú teda dostanem e, teda aj od ďalších. A je aj taká možnosť, keď ja napríklad um, samozrejme, že aj jednorazový príspevok je, je, je prínosom a ja som skutočne vďačná, vďačná za každé euro, ktoré, ktoré pristane na účte. Uh, ale je veľmi dobrá pomoc, keď je aj nejaká pravidelná platba, kde ak by sa do toho veľa ľudí zapojilo, tak vtedy sa to dá aj pekne rozložiť na teda nižšie čiastky, čiže keby ste aj vedeli zorganizovať nejakú takúto podporu a potom by sme sa mohli pustiť do iných úvozovkách čistiek na úrovni práva a právneho štátu. Takže máme čo robiť fakt tieto tu celé zlé. Celé zlé a ale mm, kto ma poznáte ako skeptika a určite ani nie je to moja vlaja, neviem byť skeptikom. Vždy, vždy, je, vždy je riešenie, len to riešenie, áno, riešenie je, len to riešenie potrebuje uh, financie, potrebuje materiálne prostriedky, personálne uh, obsadenie a znova sme pri tých <laughs> finančných prostriedkoch. Hej. Čiže riešenie je vždy. Tá druhá strana má neskutočné množstvo financií a je ťažko bojovať proti vyzbrojenej armáde kijakom ktorý si doma sami na kole, kolene niekde nalakujeme pekne. Takže nedá sa dneska už týmto spôsobom, že budete si to robiť nejak sami a len tak v nejakom okruhu úzkom. Jednoducho, tu buď sa pôjde do to ani nie, že už, my už protiútok ani nemôžeme robiť, my musíme robiť ten procesný útok. Vy práve máte procesný útok a procesnú obranu, čiže my už nemôžeme robiť obranu. My musíme zahájiť ten útok. A na poli práva sú to procesné útoky. Takže určite tieto, tieto je treba, ja viem, aké treba, ja viem, ako to treba, ja mám na to aj ľudí, ale nemám na to prostriedky. Takže ak budeme mať prostriedky, ak budeme mať na to financie, tak urobíme veľmi dôležité a vážne veci. No takže asi takto by som túto časť ukončila. Ja vám zopakujem telefónne čísielka, na ktoré môžete, môžete volať. No a pokiaľ by ste chceli tie príspevky mi poskytnúť, tak na žaloby voči štátu.sk a na mm, aj hlavne teda na tejto stránke nájdete e, číslo, číslo účtu, ktoré, ktorý je a ak by ste teda uh, vlastne neverím, že by niekto nemal prístup k tomu, ale ja vám ho teda môžem aj, aj takto teda verejne nadiktovať, len si ho musím otvoriť a potom si urobíme prestávočku a pôjdeme na vaše príspevky a spustíme aj telefonáty. Takže sekundičku, ja si musím sama otvoriť otvoriť um, otvoriť stránku a ani neviem, či tu na... To je, také na, je tu klikatko na žaloby, čiže viete tu prispieť, tam je aj predurčená suma, dá sa tuším nastaviť aj každý sám si viete, ale je to možno, že jednoduchšie cez tú predurčenú, nie sú to až takéto, takéto veľké rozdiely, ale ja vám aj nadiktujem, lebo uh, veľakrát, aj keď mi voláte niektorí, a väčšinou už aj ľudia uh, vo veku, ale ja sama som taká, ako hovorím, aj tak pirania, tak uh, ste sa ma aj pýtali, že teda či vám do telefónu nepošlem číslo účtu, že radi prispiete, alebo tak, takže naozaj nikto ani nejde, nejde na tú stránku. Takže skúsim, počkajte, ja to takto nadiktovať a potom... No, vidíte, mám nájsť účet, kde by mi mohli prísť peniaze a neviem ho nájsť. Tak to je teda, ale... Tak to som, ale teda... No, počkajte. Je to banka, kde mám účet e, občianského združenia. A včera mi volali, alebo predvčerom, um, už ani neviem, mm, priateľka jedna, ktorá tiež taká naša covidová bojovnička bola aj s deťmi, a mi napísala, že či platia údaje na stránke. Tak som jej zavolala, že vlastne čo. Takže 2% zdaní, že by mi chcela poslať tak som jej musela povedať, že som veľmi rada, že, že takto myslí na združenie, ale ja, vy, ak ich chcete ako príjmať tie 2%, tak musíte mať, uh, musíte mať cez notára mm, teda urobenú tú registráciu, ktorú nemám, lebo tá stojí okolo neviem, 70 alebo neviem, možno aj viac eur. No a na to vám zase treba peniaze. Hej? Čiže aj to potom taký zaciklený kruh, ktorý, ktorý je tu ktorý je tu že tak dookola ide. Ale prečo ja neviem si nájsť tieto veci? Tak počkajte, skúsim to A je. A do štúdia by som asi dala informáciu, že si dáme ešte tú pesničku, druhú a treťu vymyslíme na konci, alebo zase možno, že na konci nebude. Urobíme si prestávku a potom by sme po prestávke išli uh, po tých vašich otázok a tých, uh, týchto vecí. thank you Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? sometimes končím. Sme v poslednej tretine dnešnej relácie. Pekný deň za Adrianou Krajnikovou. Ja vás všetkých pozdravujem. <clears throat> Zabehol mi jablko. Tak som si trošičku dala kúsok. Uh, reláciu som venovala udalostiam, ktoré sa stali v Pezinku 8.4., kde som bola na pojednávaní s docentom Durašom ako jeho obhajkyňa. A čo sa stalo, nemusím vysvetľovať. V prvej časti relácii sme si o tomto útoku, skutočne brutálnom <clears throat> útoku voči mne, pardon, rozprávali s doktorom Harabinom. V druhej časti som vám ešte trošičku objasňovala ďalšie veci s tým súvisiace. Zopakujem, bude o tom, pripravuje sa o tom taký komplexnejší dokument a v tretej časti eh, si mm, prejdeme si, budem teda komunikovať s vami, kde vám poviem aj otázku, vám poviem číslo do štúdia, telefónne môžete volať, písať a uh, Eh, volať aj písať, eh, zapneme uh, telefóny. Ja som ešte vám spomínala uh, ten účet, že vám oznámim, uh, keď budete chcieť uh, podporiť uh, činnosť mojho občianského združenia. <clears throat> Takže je to IBAN SK 19 8330 40 potom je 0026 01 94 16 22. Takže ďakujeme potom si my všetci za každú podporu, pretože to uh, slúži na túto činnosť, ktorú, ktorá by sa naozaj dala urobiť um, úplne úžasne, by sa dala robiť, ak by mala a komplexne, ak by, ak by mala <clears throat> ak by bol dostatok prostriedkov, na ktorý by sa ľudia možno pravidelne, tak ako keď si, ja neviem, poistku platia, tak takým istým spôsobom si platiť aj takúto nejakú, nejakú, nejakú činnosť, ktorá by stala k tomu, aby na Slovensku skutočne fungoval právny štát, pretože iba cez tieto tlaky, ktoré, ktoré sa dejú, ako aj v tom pezinku, čo sa stalo, sú to, sú to isté momenty, určité momenty a situácie, cez ktoré dochádza potom k zmene e, určitých, e, určitých vecí, alebo naozaj niekedy dospejete do štári a proste jednoducho posledná kvapka pretečie alebo sa rozbije ten žbán, no ďalej to už nejde. Tak tá zmena musí prísť. No takže verme, že aj táto udalosť e, poslúži na to. No ale znova hovorím, je, byť, je potrebné byť aktívny, pretože <clears throat> aktívny už buď tým, že <clears throat> človek priamo na veci niečo robí, ale tá robota by mala byť by mala byť um, adekvátna tomu, čo sa chce dosiahnuť a mala by byť aj na vysokej odbornej úrovni, alebo potom prispievať na túto činnosť e, e, finančne. E, ja, čo, ja veľmi nekvitujem, ak napríklad sa, ako ja som vďačná za každú pomoc, ale o tých právnych veciach je potrebné nechať eh, robiť tých právnikov, pretože ten priestor bol tak rozbitý, informačný priestor bol tak rozbitý rôznymi, rôznymi názormi právnymi, ktoré vlastne slúžili iba k tomu, aby boli tú pozornosť, odháňali pozornosť od napríklad eh, mojich názorov, mojej osoby eh, práve týmto, týmto škodlivým a sabotážnym, s tým sabotážnym <clears throat> zámerom. Pretože nie je každá vec v práve, ak vyzerá ak sa lajkovi zdá, že nie je dobrá, ona skutočne nie je dobrá a naopak, ak sa niečo lajkovi zdá, že je dobré, tak ono to v práve môže byť hotová katastrofa. A to ja len už úplne stručne narážam na to všetko, čo sa aj v minulosti stalo. A akýkoľvek postup som aj zvolila právny, za ním si vždy stojím, aj keď možno niekedy niekto tomu nerozumel, prečo niečo tak alebo hen tak, pretože iba ja vidím ten desiatý krok dopredu, ktorý like ani nevie, čo nevie a nemôže ho ani len predpokladať, keď vôbec nevie, čo nevie. Takže treba sa takto dívať na, na, na tie určité postupy, ktoré, ktoré teda mm, každý z nás vo svojom odbore a fachu vie, ako a prečo robia a, teda takisto aj ja si za svojim konaním a za každým postupom o, eh, stojím a určite nerobím, nerobím právne nerozvážne kroky, ja som celkovo tak asi nastavená na nejaké to eh, myslenie racionálne. Eh, samozrejme, že, že človek sa milí, o to nejde, ale ja mám rada práve, že aj tú vecnú kritiku, pretože mm, ja viem bleskovo reagovať na to a ja pochopím hneď, keď, a ja som vďačná za každú kritiku, pretože keď mi je kritika povedaná, ja okamžite pochopím, čo sa stalo a prečo sa stal ten omyl. A viem to, iba preto to viem napraviť. Ale ak sa niekto bráni kritike, to je to najhoršie, čo môže byť. Takže, takže asi takto. No, poďme na tie telefonáty, keď môžete zo štúdia e, zapnúť, poprosím ťa, Peter, a zopakujem aj telefónne číslo, takže volajte, čo vás, čo vás k veci napadne, ak máte aj sami skúsenosti nejaké také, alebo ak by ste len chceli vyjadriť to, čo vás to, čo vás tu zaujalo, alebo čo by ste sa ešte chceli zinformovať. Telefónne číslo 048 381 01 No a ja zatiaľ budem čítať a napísanie je adresa studio zavinač slobodnyvysielač.sk alebo také zelené tlačítko do štúdia. Znova mám ten istý problém, Peťo Technik, ako minulé, keďže ja som fakt ten technický odborník, ryba dravá. Neviem nájsť, neviem, či, lebo a to sa väčšinou stáva, keď mám hostia v štúdiu, skočí taká iná obrazovka. Prosím ťa, techno, no, <laughs> ďakujem za pomoc, technik mi poslal smajlika, lenže ten smajlik zmizol a teraz už neviem, a to nebol smajlik, to bol taký rehotáčik a ten smajlik zmizol a znova neviem, videla som, že ste písali a neviem sa dostať k tým správam. No, mm, prišla, prišla už ďalšia správa, takže uvidím. No a zase zmizla, lebo to je len chvíľková. Neviem, čo mám stlačiť, aby mi ten čet tu ostal. Prosím ťa, Peťo Technik, zachráň ma. Čo mám stlačiť? Ako sa tu mám dostať k tomu? Dobrý deň, za štúdia Batská Bystrica sa hlási Petr Spišiak. Uh, e, dole máte napísané, že chat na Skype. No práve, že ja toto nevidím to dole. Ja mám takú čudnú obrazovku tu teraz. Chat na Skype, no nemám to tu. Nemám, nemám. Ja mám také dve pod... No nemám to zbytočne vysvetľovať. Mám tu zoznam Eh, ľudí na... A už, som, už viem, čo som mala stlačiť. No dúfam, že si to zapamätám. Dobre, som tu. Ďakujem. No, ale máme telefon do eh, štúdia. Porad, poradil, ale, poradil, ale nie, inde ma to potom nasmerovalo, čo si Peter povedal. Veľmi pekne ďakujem, takže poďme na to. Otázka. Máme telefon do štúdia. Mm, dobre, tak poďme na telefona. Dobrý deň. Dobrý deň vám prajem, telefonát je zo zahraničia, z Prahy, u telefonu do Vitkovi, srdečne vás pozdravujem. Dobrý deň. Milovaná pani doktor, a ne, nereagoval som na predošlé relácie, pretože som bol za veľkou mákou nejaký viac ako mesiac a pol v karibskej oblasti a mm. musím vás potešiť trošku, pani advokátka, že v Karibiku žijú Slováci, Česi, Poliaci, Maďari. A tá komunita tam z tej vešterky sa pomerne dobre drží a vzhľadom k tomu, že mám tam rodinu, tak ja som tam taká malá celebrita a dostal som <laughs> otázky, čo sa týka covidu a týchto vecí, takže som robil veľkú osvetu a boj, vysvetľoval som týmto našim ľuďom, pretože mali samozrejme skreslené informácie, aby vedeli, kto je pani doktorka Krajníková, čo robí pani Krajníková a ako to dobre robí pani Krajníková. Takže to také potešenie vám chcem dať. <laughs> Ďakujem pekne za, za prezentáciu. A... Ďakujem pekne za PR. Ale som nemám, rada, že vás nemám, počujem. Nemám ja otázku, len chcem eh, povedať, lebo vy ste teraz v poslednej veke povedala, že nejaké príhody, tak ja len chcem potvrdiť to, čo, čo vy hovoríte, pretože ja som ako medzinárodný novinár zo sídlom vo Varšave a som jediný prijatý z Čech a zo Slovenska, takže my každý mesiac komunikujeme cez e, internety, máme konferencie po celej planete, Ej, väčšinou sa to robí v noci o jednej, o druhej, takže vtedy sa nevyspím do rána do 4. do 5. A e, mám ten, ten, dá sa povedať, taký dobrý prehľad a keď vy ste povedala, pani doktor, že dobehne to každého, tak ja vám hovorím, že už to prichádza, pretože e, zločinecká organizácia, ktoré sa hovorí niekedy aj EÚ, a je tam e, na čele Reichsführer Ursula von Pfizer, tak pozrite sa, čo sa robí, vážení poslucháči, už v Rumunsku, čo sa robí vo Francúzsku Le Pen. A teraz preskočím e, k nášmu severnému priateľovi. To, keď ste hovorila pani doktorka na tých sudcov, prokurátorov, Veď to už ich dobehlo v Poľsku. Prišla tam Tusková liberálno-progresivistická Sorosová vláda, vyhadzala, vyhodili prokurátorov, vyhodili sudcov a Poliaci majú zákon, že menuje a odvoláva prezident. A oni ich proste vyhodili, nepustili ich do úradu, na súd, na prokuratúru a sú na ulici. Takže to, čo vy varujete, že toto ich dostihne na Slovensku, pokiaľ nezačne Ficová vláda tvrdie niečo robiť, no tak toto sa stane, lebo toto už je v Poľsku. Áno. A ešte jeden taký bod by som vám chcel povedať, pretože ja som sa o tom nechcel hovoriť, lebo ja to natočím na svojich e, linkách, na svojich kanáloch, na svojej televízii, rádiu. Čo sa týka covidu, my sme mali v roku 21 voľby parlamentné v Čechách Samozrejme, ja ako človek, ktorý celý život som robil s právom, tak som si predtým, ako som išiel do volebnej miestnosti, prečítal som si volebný zákon a častými myšlienkami alebo poučení zo zákona, z litery zákona, tak som vyrazil do volebnej miestnosti, samozrejme Andru znak potupy som nenosil. No a tam všetko bolo dole e, na, od polovici dverí, dole, nie že nejak vo výške viditeľnosti očí, dole niekde, čiže vy ste sa museli skloniť alebo chľaknúť, aby ste si mohli prečítať nejaké pokyny, že nesmiete byť e, bez handry. No ja som tam bez handry vošiel a tá úradnička, keď som dal občanku, nie, on hovorí, ale vy nemáte rovsko, hovorím, ja no, nemám, hovorím, pretože ja neviem potom, keby som ho mal ako podľa zákona vyhovoriť moju totožnosť, budem zahalený ako bandita. Hm. Rozumiete? Hm. No. Je to tak. Je to tak, ano. ako hovoríte, no. Do, dobre, Proste... ja viem, že si, že, že si máme spojenie, to som uvedela. No a na to na mňa vyskočil, ja mám to všetko natočené, takže ja to spracujem, na to zverejním. Na to vyskočil na mňa predseda komisie, rozumiete? Tak som mu povedal, že mám pre sebou zákon, nech mi nájde v zákone, kde je, kde je zákona povinnosť, že mám E, no a tá mantra, nebudem sa opakovať, nariadenie vláda tej debiliny, hej. Takže som odvolil, odišiel som. Teraz som e, po toľkých rokov stretol sa s jedným známym po kolegom policajtom, hej, dali sme debatu, navštívili sme ďalšieho a hovorí, no ja sa musím na vás pozrieť, či nie ste zločinec, hovorím ja a zločinec. A predstavte si, čo sa stalo na tej, v tej volebnej miestnosti niekto musel zavolať policiu, lenže ja som medzi tým odišiel, so mnou nikto nerozprával, moju totožnosť nikto nekontroloval. Naraz ja som sa našiel ako priestupca, ktorý som odmetol zaplatiť priestupok v policajnej databáze, kde je napísané, že ten priestupok, ktorý som spáchal vo volebnej miestnosti, bol postupený na obecný úrad Rozumiete? A ten policajt sa tak divil, hovorí, a vy ste za tie roky nič nedostal od obecného úradu prestupkovej komisii? Tak ja som sa prvýkrát dozvedel, že som covidový zločinec. Tak viete, to nie je Slovensko, to je aj Česko. To je, to je mm. jedna mantra, ktorá tu prišla z Európskej únie. A keby som vás, pani doktorka, poslednú vec, keby som vás poznal skôr, pretože ja ako občan Českej republiky som bol odsudený v neprítomnosti košickým súdom za to, že som tam neplatil, ja neviem, nejaké sociálne či zdravotné či čo, rozumiete? Keď ja som bol oficiálne vyviazaný z občianstva, kde som doložil na matriku mm-hmm od všetkých inštitúcií, pretože by ma nevyviazali z občianstva slovenského, že nikomu nedlžím peniaze. Na základe toho, rozumíte, ma vyviazali a keď som už tu napracoval, tak ma zavolal po rokom môj finančný minister a hovorí, pane Vitkovič, vy ste občan Českej republiky, hovorí, no, áno, prečo? Hovorí, no ja mám na vás tady exekúciu z Košic. Mm. Hm, Hovorím, hm. exekúciu? Tak mi to vysvetlil, dal mi papier, tak si predstavte, že ja som bol odsudený v neprítomnosti, nebýval som na Slovensku, občan cudzí, exekutorka, nebudem teraz menovať, lebo ja to, ja to budem spracovať ďalej, exekutorka poslala do Čiek, do cudzej republiky exekúciu a keď jej môj financ minister zavolal, tak ona bola taká prekvapená, keď ju poučil, že ale ona nemôže žiadať exekúciu na občana cudzoho štátu v cudzom štáte. A ona si predstavte, čo mu povedala. Pán inžinier, keby ste chcel, tak to urobíte tak v takomto stave je Slovensko práve nie od covidu. No dobre. COVID-u. Ďakujem pekne za zavolanie. Mám tu už nejaké otázky, ktoré by som chcela poslucháčom, eh, od poslucháčov prečítať. takže, veta a ja vám ďakujem prajem veľa zdravia. Ďakujem. Mám posťahované všetky videá, budem robiť relácie, aj čo dal pán Harabin vonku, aj vy, pretože nemôžem spať kvôli tomu, hej. Ďakujem, bojujte. Uh, a ja keď by ste robili nejakú reláciu, tak mi kľudne, kľudne mi zavolajte a trošičku na chvíľku by som vám vstúpila do relácie, keď by ste mali nejaké otázky, len sa dopredu dohodneme. Dobre? Volajte dobre, mi, potom dobre, pošlite mi SMS-ku na telefón. pekne, Dobre, ďakujem, dovidenia. No tak uh, asi takto funguje celý systém a tiež by som vám veľa vecí z uh, súdnej praxe, ktorá vôbec nesúvisia ani s covidom, chcela povedať a, a z okolností mm, ja Janka Hriňáková práve, že mm, a veľmi zaujímavé teraz prípady, ktoré si môžeme prebrať a bude to znova v tej aj edukačnej, do toho edukačného uh, balíčka sa nám to zmestí, lebo to sú prípady, s ktorými sa stretnete a na nich sa aj naučíte mm, takú tú analógiu ako čo, ako a čo. No len vždy prídu do toho, vidíte ďalšie veci, ale tento pezinok prísť zjavne musel. Tak poďme na tie správy. Máme ďalší telefon do štúdia. E, dobre, tak e, milý poslucháč, dobrý deň, poprosím vás o Hello. chvílenku, aby som prečítala jednu správu, aby sme postupne to tak zipsovali do seba. Takže, otázka. E, pani budúca ministerka spravodlivosti Adriánka a pán budúci prezident, Prajem vám veľa zdravia a veľa Božej ochrany. Toto už nepotrvá dlho. Administratíva e, Donalda Trumpa vie, že nielen americké voľby, ale aj voľby v 72 krajinách boli v minulých rokoch zmanipulované. Ďakujeme, že ste sa postavili na správnu stranu histórie. Milena. Milena, veľmi pekne ďakujeme a ja o, o, pozdrav odozdám aj pánovi doktorovi Harabinovi. Tak teraz dáme telefonát. Dobrý deň. Áno, e, tu je Jozo. Pani Kraníková, ja neviem, e, pokúsim sa čo najhutnejšie dať dohromady veci. Neviem, či si na mňa spomínate, e, keď som sa s vami rozprával, som sa predstavoval ako Joško Mrkvička. No, poďte, myslím 18, si, že aj ste Mrkvička, poďte. Keď som vám hovoril, aby ste diverzifikovali a bránili sa, lebo prídu hor zlé časy. Čo chcem povedať? Poviem vám skúsenosti zhutnené fakt do takého masívu z Nemecka. Slovák v cudzom štáte bez znalosti jazyka, zhruba asi v roku 2018, to ešte nebol korona, kde bol donútený zamestnávateľ nosiť ten, ten zobak FFP2 kvôli tomu, že pracoval z, na nejakém chemikálie, čož FFP maska vôbec nesplňala podmienky, skončil v nemocnici tým, že mal e, e, infikované pľúca. Zamestnávateľ bezdôvodne dal výpoveď tomuto slova, slovenskému zamestnancovi, Samozrejme, že bol na, na dobu neurčitú bez udania dôvodu. Ja som sa zúčastňoval ako svedok na, na piatich pojednávaniach, kde pri, uh, už od druhého pojednávania boli prisediaci ďalší sudcovia. Jeden bol, myslím, z Mannheimu a, jeden, a jedna žena zo Stuttgartu, kde pozorovali celé, celé, celý ten cirkus. Celé pojednávanie trvalo pol roka E, ten Slovej nakoniec vyhral, ale v konečnom dôsledku e, nemecký štát zdanil tak peniaze, že jednoducho bol na tom horší, ako keby e, pracoval iba v nejakom sklade. Ten istý Slovák v roku 2020 zažil ďalšie súdne pojednávanie na, na civilnom súde, kde e, policajt v civile e, v autobuse v lete 2020 v Horúčavách E, bolo asi 10 cestujúcich a policajt mal tú FP2 masku a mal ešte tú, toto modré rúško, čo používajú e, títo, jak sa volá, chirurgovia. A začal nahrávať e, toho istého poškodeného človeka. Keď mu povedal, že kto ste, alebo čo ste, a sa predstavil, že je policajt v civile, tak mu povedal, páchal som nejaký trestný čin, z, e, urobil som niekomu škodu a ostatní Nemci sa len prizerali a hlavu dole. A potom prišli normálne ďalší policajti a jedna policajtka. Pod okolností ten človek mal ešte e, kolegu jedného Nemca, mladého, ktorý dosť vedel jazyk. E, presne to sa isté deje. Nás, e, ako myslím, toho človeka chceli, chceli ako rozdeliť. To znamená, policajtka si zobrala jedného a, a toho Slováka druhého e, zvlášť. Ja som povedal akože tomu človeku, že, že ne, nech nikto nerobí. Nakoniec mladá súdkynia odsudila e, v druhom, ako v tomto pojednávaní, ej, že, že musí zaplatiť cez 200 eur škodu za to, že, že nemal má masku, aj keď napriek tomu, že už v roku 2020 ten poškodený doložil z Vajmarského súdneho, e, ako Vajmarské, to je ako myslím kraj, ako nejako Prešovský, kde bolo súdne rozhodnutie číslo spisu, že to je protizákonné. Bola to mladá súdkynia, zhruba 30 ročná. Takže takéto veci sa dejú a ja chcem iba povedať to, pani Krajníková. ďalšia absurdita je, že ľudia si nahrávajú normálne aj v Nemecku e, audio zaznamy, aj video zaznamy bez rušenia. E, nepoznám horšie terorizovaného človeka na Slovensku, ako je Martin Daňo z východného Slovenska, myslím z Michalovec alebo z Košic. Nech si myslí, čo chce, kto chce, ale ako on zverejňuje všetkých prokurátorov, sudcov a všetky tieto veci, ako on je terorizovaný, No myslím, že, že z vami ste, ste na tej istej úrovni. Ale kto, počkajte, nechápem, vás ako je možné, počkajte, že ešte stále je zákon, to, to musí sa zmeniť, to si vám dovolím e, prerušiť. Prísňaci alebo ako občania, ktorí sú v súdnej sieni, aj, e, alebo samotný poškodení si neby mohol vytvoriť aj video, teraz sa to ukázalo pán, pán Jozef, môže vás prerušiť na chvíľočku? Z, z, z, ako, hej? Lebo, lebo v podstate sudcovia manipulujú audio nahrávky a video nahrávky. A poslednú vec, ktorú povedal, neviem, či zasmíne no, pána Haramina. Pán Jozef, počujeme sa? Neverím tomu, hej, že prečo sa nenájde na Slovensku Pre, zhruba asi 50 sudcov, tých rozumných a jednoducho, že neurobíte vzbúdu. Pán Jozef, počujeme sa? Aj, aj prokurátori, aj policajti. Ďakujem pekne a držte sa. Môžete potom um, ehm, reagovať môžete mi, Môžete mi ostať ešte na chvíľočku na linke. Pán Jozef, môžete ostať na linke ešte chvíľku? No, <laughs> neviem, keď spomenul Martin Daňo, tu som e, trošičku ostala. Uh, vo, neviem, ako ste postrehli, nechcem sa tomuto človeku venovať, pretože je to človek, ktorý No, si zarába na tom, že od iných ľudí e, doslova e, ohovára, bol na tom pojednávaní už na druhý deň e, u doktora Harabina, ale o mne na Facebooku zverejnil statusy, že som podvodnička advokáta, veľmi advokátka, veľmi, veľmi dehonestujúcim spôsobom sa ku mne vyjadroval. No, viete, ono Bohužiaľ, niektorí ľudia mm, majú to v hlavách nastavené tak, že oni ani nevedia, čo robia a ja by som asi ho tam radila, takže nechcem sa preto nejak veľmi, ja sa vôbec nechcem negatívne o tomto chlapovi vyjadrovať. E, považuje, môj osobný názor je, že je to ťažký čudák, ktorý m, mm, je asi tak nešťastný, že nevie robiť iné, iba to, čo robí. E, Nemyslím si, že je prenasledovaný niekým, naopak, možno, že o sebe vytvára tuto, tento obraz, pretože e, ja poznám jeden prípad, kde bol v úvodzovkách prenasledovaný e, a týkal sa toho, že sa domáhal nejakého svojho práva na informácie a išlo o otázky v daňovom konaní, kde v daňovom konaní uh, sú zákon, zákonné obmedzenia, kde sa nemôžete proste niečoho. Sú tam ináč tie práva vaše zaručené, keď chcete nejaké tieto informácie eh, poskytnúť, než v iných konaniach. Eh, legitimným spôsobom boli voči nemu potom vyvodené nejaké, nejaké hm, a už teraz neviem, či sankcie, alebo čo, čo vlastne sa tam dialo, ale podstata je tá, že domáhal sa nejakých práv eh, v takom prípade, kde mu to zákon tie práva vôbec nedával. No a Eh, robí, eh, jeho možno, že životný prí, prípad bol záleska, ktorú Stodovou slova načapal a či už Viete, to sú, to sú veci bulvárneho typu. Ja sa nechcem naozaj tomuto venovať, pretože e, ako rehotať sa na nejakom bulváre alebo na tom, že Problém nie je záleska s Todovou niekde v, v, na hoteli. Problém, problém je záleska s Todovou um, vtedy, keď e, záleska poskytuje Todovej informácie zo spisu a Todova ich vynáša. A to je pre mňa téma, ktorá, e, kde mi prekáža, že túto skutočnosť e, neriešila súdna rada, pretože ja som videla, už no, keď sme sa teda dotkli tejto témy, to dane nie je zbytočné, o daňami sa rozprávať, ale téma je záleska Todova dotiaľ, ako vravím, keď sa zneužívajú informácie e, od Záleskej k Todovej idú a potom Todová robí slova PR e, Záleskej a kauzám, ktoré, ktoré sú vytipované a buď robí PR pozitívnu alebo negatívnu. No a e, čo mne sa nepáčilo na riešenie tohto prípadu e, na tej právnej úrovni, tak bolo to, že mm, súdna rada sa vôbec nestarala o to, či záleska vynáša alebo nevynáša, pretože povedala, že ak to tak je, tak toto nech si riešia orgány e, činné v trestnom konaní. Ale na tom vypočúvaní záleskej, keď ste videli, ak teda viete, o čom hovorím, Uh, tak uh, ona mala teda vypočúvanie uh, pred súdnou radou, tak tam sa vlastne súdna rada vyjadrila tým spôsobom, že ona toto riešiť nebude, pretože ako vravím, je to otázka orgánov činných, činných v trestnom konaní, ale ak sa vy niečo nespýtate aj v nejakom buď disciplinárnom alebo neviem akom inom konaní, le legitímnom konaní, vy neviete zistiť, či sa ten skutok, ktorý potom patrí inému orgánu, vôbec stal. To znamená, že súdna rada mala právo zisťovať aj tieto informácie a až príde k záveru, že už to nepatrí do e, rozhodovania, jej rozhodovania o, o e, týchto veciach, o informáciách, ktoré získa, tak potom túto vec postupí príslušnému orgánu. Ale nie, že sa ona v rámci konania nebude pýtať, či e, Zaleska vynášala. To je rovnako ako keby nejakým tým úplne až, až, až vyklbeným e, prílišným formalizmom, e, zneužívaním formalizmu, alebo už neviem, ako to nazvem, už naozaj až proti zdravej logike. Ak by ste vedeli na disciplinárnom pojednávaní, že, že niekto niekoho zabil, tak vy sa nespýtate toho sudcu, prosím ťa, zabil si, lebo sú tam podozrenia. Ako ja v tom, je to úplne legitimná otázka, pretože konečnom dôsledku súdna rada je povinná dohliadať na zákonné konanie súdcu a to z akéhokoľvek uhla pohľadu. Hej, čiže, a to, že už nebude riešiť samotnú otázku, to je už potom samozrejme iná vec. Takže e, nie Daňo robí, robí Daňu načapal z zálezku s Todovou, nech, nech hovorím, toto nie je vôbec problém. Problém je to, že e, príslušné orgány vedeli, že tie dve majú blízky vzťah a boli indicie už aj z verejnosti, z alternatívnych médií, z alternatívnych zdrojov, boli veľmi vážne indicie, že sú vynášané materiály zo strany Záleskej. A toto nebolo riešené. Toto je problém. Nie, chudák Martin Daňo. Takže um, ak by chcel pán porovnať moju situáciu s Daňom, tak ako neviem, či to bol pokus o, o um, navodenie nejakého takého dojmu, tak e, človek rozumný si vie e, veci zrátať dokopy a vie si na to dať e, odpoveď. Takže ja sa k bulvárnym a, žumpovým, žumpovým zisteniam tohto človeka, ktorého my, a nielen mňa, ale viacerým ľuďom jeho ľúto, ako sa smeje, ako pritom slinta, ako rozpráva a hovorím, to sa nevysmievam. Ja konštatujem, že ten človek e, má možno a možno sám so sebou problémy. Takže robí zlo, ktoré, znova, len to zlo sa mu vráti. No, poďme na ďalšiu otázku. Je tu jedna zaujímavá otázka, ktorú mi píše pán um, Eduard. Takého poslucháča sme ešte nemali a preto všetky indicie, <laughs> čím bizarnejšie, bizarnejšie Eduard, nie je bizarné meno, ale, ale človek má na niečo nos. Proste tento pán Eduard mi píše, dobrý deň pani Krajníková pani Judr Krajníková. Rozumiem všetkému ohľadom vášho nezákonného vymazania zo zoznamu advokátov a držím vám palce k úspešnému ukončeniu tejto veci. Naštudoval som si aj rozhodnutia súdov, ktoré rozhodovali vo veciach, kde ste boli, bola advokátkou a z týchto rozhodnutí je zrejme, že ste mali aj pozastavenú činnosť do pravoplatného rozhodnutia veci a tak ďalej. A teraz on tu menuje to moje pozastavenie činnosti, a mm, v podstate celú túto moju genézu, ako som kedy mala na komore mm, ako, ako kedy boli disciplinárne rozhodnutia. Ja ich teraz tu na nebudem menovať a pre mňa je taká prvá otázka, odkiaľ pán Eduard má všetky tieto informácie o mne, pretože e, keď môžete, pán Eduard, prosím vás, ak chcete odo mňa takú odpoveď, nejakú vážnejšiu, tak mi napíšte, odkiaľ máte tieto informácie, pretože vy ich nemôžete mať. Normálne ich nemôžete mať, je to potom unik, unik rozhodnutí. Znova sme pri uniku rozhodnutí z nejakých spisov. Ale Eh, keďže sa pýtate, ja to tak všeobecne odpoviem, lebo je to dosť, dosť vážna otázka. Uh, neviem, ak mám čas, koľko, ale stíhame. Uh, ja som aj verejne rozprávam, to sú veci, ktoré som už vravela, ale ich zhrniem. Ja som mala s komorou problémy už od roku 2013, kde som zastupovala jedného klienta z e, Českej republiky, ktorého som oslobodila. Bol to veľmi, veľmi vážny prípad. Pán bol veľmi významná osobnosť e, v českých kruhoch a ja som tohto pána oslobodila. E, došlo k tomu, že pán ono aj medzi kolegami je, ach, medzi kolegami je strašne veľa špinavej roboty, tak ten pán, e, prokurátor sa odvolal, ja som, e, my sme zahlasili, eh, teda mm, po vynesení oslobodzujúceho rozsudku, prokurátor zahlasil odvolanie a vtedy tento pán sa oslobodený bol, opakujem, oslobodený bol po x rokoch, bol oslobodený. Ja som ho oslobodila ale prokuratúra, zahla, prokuratúra zahlasila odvolanie. Na základe zakulisných ťahov v odzovkách kolegu mi tento pán napísal, že chce e, odstúpiť od, e, od zastupovania a aby som mu vrátila peniaze e, za moje právne služby, ktoré som od neho zobrala. Tak samozrejme, tu som sa postavila k tomu, že tak najprv som ho vyzvala, že teda na základe čoho, čo sa stalo, že odstúpil, ja som ho oslobodila No, ďalej nebudem do veci zachádzať, eh, čo sa týka samotného prípadu. Došlo k tomu, že komora dal na mňa stiažnosť na komoru, a komora mi to v roku 2013 eh, alebo 2014 nejak to takto bolo, mi pozastavila výkon. Eh, takto, dal stiažnosť na komoru, komora vydala disciplinárne rozhodnutie, že som sa dopustila previnenia, že som mu odmietla vrátiť peniaze za moju prácu, že som ho oslobodila. Komoru vôbec nezaujímal prípad, vôbec. Ja som bola eh, pred disciplinárnou komis pred mm, reviznou komisiou som tuším bola, to ešte bola revizná komisia, áno. Bolo to doslova inkvizičné zasadnutie množstva advokátov, ktorí boli, no, boli veľmi nepríjemní. Ani ma nechceli počúvať, čo sa vlastne stalo, ich to nezaujíma, prečo som mu peniaze nevrátila, prečo som nevy, si s ním nevybavila, neodpovedala mu, ja som mu odpovedala s tým, že chcela, že dala súčinnosť, aby mi poskytol, aby mi uviedol dôvod, prečo vlastne odstúpil, čo nie je povinný klient vám povedať, prečo odstúpite, ale vo vzťahu k tomu, aby som mu vedela vyučtovať, mňa zaujímal dôvod toho odstúpenia, pretože znova to nebudem vysvetľovať. Samozrejme, on keby mi ho nebol chcel povedať, tak by mi odpovedal, že nie, ale ja som od neho už teda v podstate odpoveď na to nedostala a tam sa veci rýchlo zbehli. Podstata bola tá, že komora ma odsudila, uznala disciplinárne vinnou, že som sa s ním nevysporiadala finančne a uložila mi pokutu 10 tisíc eur. Bola to no pre mňa určite likvidačná pokuta. A, no likvidačná, tak likvidačná. Bola to pokuta, kde som sa nevedela buchnúť po vrecku a zaplatiť to len tak, bez toho, že by, eh, že by ste sa museli párkrát nenadýchnúť. A je to pár rokov dozadu, čiže aj tých 10 tisíc bolo, mal inú hodnotu ako dneska. 10 tisíc eur, proste bolo to, bolo to veľmi, veľmi vážne. Ja som si samozrejme musela na to požičiať eh, E, ja som sa teda v prvom rade odvolala, ale odvolací disciplinárny senát potvrdil tú pokutu. Nemala som inú možnosť len to zaplatiť. Samozrejme som požiadala, samozrejme som e, si urobila žalobu na správny súd. E, ja som teda napadla tie rozhodnutia. Tie dve disciplinárne rozhodnutia, teda rozhodnutia odvolacieho orgánu komory spojení s rozhodnutím prvého stupňa. Zároveň s tým som požiadala komoru, aby počkala s platbou, predsa je to vysoká suma, že mm, do, kedy skončí súd, lebo v končnom dôsledku môže súd skončiť inak a ja naozaj pre mňa je to vysoká suma. Ja som bola samoživiteľkou. Uh, samozrejme som sa o dieťa starala. Takže ja som im vysvetlila situáciu, komora na to nereagovala. Uh, súd prvého stupňa, správny súd, prvého stupňa. Vtedy trošičku iná štruktúra bola, ale teda správny, teraz súd, krajský súd v Košiciach, to bol ako dneska správny súd, krajský súd v Košiciach moju žalobu zamietol. S tým, že tieto rozhodnutia komory sú všetky v poriadku. E, predtým, ale ako ja som dala žiadosť komore, aby mi mm, teda počkala s tou platbou, tak komora nereagovala, ale začala, začala exekučné konanie voči mne. Čiže e, ja som už potom nemala, e, začala exekučné konanie a keďže takto súčasne začala exekučné konanie a súčasne mi pozastavila výkon advokácie z dôvodu, že som nezaplatila pokutu. Čiže prišlo mi už aj rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie. Aj toto som už musela napadnúť, čiže na súde som mala napadnuté rozhodnutie o disciplinárnom previnení, už tuším, to už bolo v kasačnej stiažnosti a súčasne som, alebo už neviem, to je jedno, bolo napadnuté rozhodnutie o disciplinárnom previnení a zároveň som už musela napadnúť rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie. Takže máme tretie rozhodnutie, hej? čiže jedno disciplinárne prvý stupeň, disciplinárne druhý stupeň, tretie rozhodnutie máme e, rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie z dôvodu, že som nezaplatila pokutu. Po podaní tejto žaloby, ja som si teraz zabezpečila finančné prostriedky, ja som pokutu zaplatila niekedy, ja neviem, do mesiaca asi som zaplatila po podaní tej žaloby e, pokutu. Začalo konanie a ešte vám trošku tak poviem od konca. Po zaplatení tej pokuty o 4 mesiace prišlo rozhodnutie z komory, že mi obnovujú činnosť, pretože som zaplatila, ale obnovenie činnosti bolo o tie 4 mesiace. Lenže zákon znie tak, že zaplatením pokuty automaticky tam netreba obnovovať činnosť. Tam automaticky sa znova vám pokračuje to oprávnenie na výkon advokácie. Čiže napadla som aj to štvrté rozhodnutie, teda tretie, tie dve boli akože spojené disciplinárne rozhodnutia, tretie pozastavenie a to štvrté. Ja, ja to tam preto štyri, lebo vám to vysvetlím, prečo na tom, že to sú štyri rozhodnutia. Čiže napadla som aj to ďalšie rozhodnutie, ktorým mi zrušili pozastavenie výkonu advokácie od toho momentu, keď vydali to rozhodnutie. Opakujem, ja som ju už mala mať, zo zákona už e, bola, pozastavenie bolo zrušené, ale oni to v zozname advokátov e, tak ani, neviem, asi nepoznamenali, ako mali podľa zákona, ale podľa toho, ako to oni vydali. Čiže napadlo som aj to štvrté rozhodnutie na súde. Záver. Hej, prešlo niekoľko rokov, záver. A to všetko sa stalo tesne pred covidom. E, tu, tu, to, rozhodnutie správneho, e, to rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktoré zamietlo žalobu, o, proti rozhodnutiam o privenení. Išla teda kasačná stiažnosť na Najvyšší súd. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie, správ, rozhodnutie Krajského súdu Košice a takisto teraz neviem, či zrušila aj rozhodnutie disciplinárne, alebo teda z tohto rozhodnutia Najvyššieho súdu vyplynulo, že že ruší, e, že oni majú potom, e, ten krajský súd mal zrušiť tie disciplinárne rozhodnutia. Následne potom krajský súd v Bratislave v ďalšom konaní, lebo to už som potom v Bratislave napadla, to rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie, čiže krajský súd následne aj v spojení už so svojím, e, v jeho veci s najvyšším súdom zrušil to pozastavenie výkonu advokácie a ďalší krajský súd v Bratislave zrušil aj to rozhodnutie o zrušení rozhodnutia pozastavení. Vo všetkých štyroch rozhodnutiach krajské súdy v spojení s rozhodnutím Najvyššieho súdu zrušili tie rozhodnutia ako nezákonné. Doslova ich otrepali o hlavu celej komore, pretože tam urobili také vážne uh, kiksy. Uh, ja som ich aj občas už vysvetlovala, nebudem sa vráciať. Podstata. Všetky rozhodnutia e, ktoré sa týkali pozastaveniami výkonu advokácie v tom roku 2013 či 2014 to bolo, boli v roku 2017-18 a potom už prichádzali, už len dochádzali tie rozhodnutia z najvyšších súdov už ten rok pred covidom boli zrušené. V tom čase bol, bol členom predsedníctva komory Fiačan. Preto hovorím o štyroch rozhodnutiach, pretože e, disciplinárka prvého stupňa, druhého stupňa, e, rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie a rozhodnutie o zrušení pozastavenia výkonu advokácie, ktoré ani nemalo byť vydané. Zo štyroch Fiačanových rozhodnutí, keď teda bol v predsedníctve komory, všetky štyri rozhodnutia zrušil najvyšší súd ako nezákonné. Ja som to všetko vyhrala. A obil to o hlavu komore. Boli tam tak vážne chyby, že obrazne im to obil o hlavu aké, aké, aké, akú proti nezákonnosť tam urobili. A zrazu Fiačan sa stal predsedom ústavného súdu. Ten najmudrejší. Takže toto bolo prvé pozastavenie výkonu advokácie a dodnes komora to predkladá popovec, všade píše všetkým orgánom, že aj v 2000, že už aj na základe e, disciplinárneho, na základe rozhodnutia predsedníctva komory v tom roku, fakt neviem, 13-14, už vtedy som mala pozastavenie výkon advokácie. Iba nedopovie podvodník, že to bolo najvyšším súdom zrušené ako nezákonné. Čiže ja mám dodnes známe komory zápis, že som mala vtedy pozastavený výkon advokácie. Čo nie je pravda, pretože keď je rozhodnutie nezákonné, sa musí zrušiť. Ten zápis, ten zápis bol od počiatku nezákonný. Takto, až takto nevedia, čo so mnou dnes robiť, až takto popoveď zavádza všetky orgány, že im ešte aj predkladá moje pozastavenie, nezákonné pozastavenie ako zákonné klame povie polovicu vety, druhú nedopovie. Ďalej došlo k tomu, a práve aj preto, keďže ma komora počula, prvýkrát, keď sa to spustilo, celá tá lavina s Matovičom, keď zistili, že oh, Krajníková, to je tá, oni veľmi dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Preto ten boj proti mne spustili tú celú štvanicu veľmi intenzívnu. Oni vedeli, s kým majú dočinenia. Ten spor mi trval 7 rokov s komorou. A oni vedeli, s kým majú dočinenia. Preto ma potrebovali akokoľvek dostať z komory preč. Chápete tomu? Ono, ono treba viac vidieť do toho pozadia. Prečo až tak išli proti mne? No preto, lebo vedeli, že keď som sa do toho covidu pustila, tak ja by som sa ho už nepustila. Takže najjednoduchší spôsob bolo okamžite pozastaviť výkon advokácie. Za týmto účelom podvodnička Čížová falšovala stiažnosti a sama si vyrábala stiažnosti, ktoré potom sama riešila. Predseda reviznej komisie rieši stiažnosti na podnet tretej osoby. Nemôže si sám podať. Ona sama podávala. Podvodnička Čížová je dneska v súdnej rade. Na základe jej konania, ďalej potom, podvodník Káras, Puchala, Kucek a ďalší, ktorí m, mm, boli prítomní na konaní o pozastavení mi už výkonu advokácie z dôvodu, že podvodnička Čížova podala voči mne návrhy na základe na, návrhy na, na začatie disciplinárnych konaní na základe stiažnosti, ktoré si sama produkovala my pozastavili výkon advokácie. Je to komplikovaný proces, skúsim ešte raz jednodušiť tretia osoba, ktokoľvek iný mimo komory, ktokoľvek iný nie je orgán komory, podá na vás stiažnosť, ako na advokáta. Stiažnosť rieši e, stiažnostné oddelenie, ktorému povedzme šéfuje revizná komisia. Predsednička reviznej komisie bola Čižová. Ona mala riešiť stiažnosti, ktoré na mňa niekto podal. Na mňa nikto nepodal stiažnosti. Sama si ich Čižová vyrobila. To ja som, toto všetko som zistila až v roku, koncom roka 23, keď sa mi po trojročných obštrukciách zo strany komory konečne dostali, konečne mi vydali moje spisy. Tri roky som to nevedela. Ja keď som zistila, čo je spiso, ja som myslela, že zle vidím. Ešte boli tak babraci, ale tak hlupáci, že mi dali všetko. Aj e-mailové komunikácie, všetko. Hlupáci, babraci. Na základe toho ja som rok skladala trestné oznámenie, ktoré má 355 strán a podala som ho 1.8.2024 Žilinkovi. Nebudem teraz hovoriť o priebehu, budem vás informovať. Takže e, na základe toho, že si Čižová vyrobila stiažnosti, e, podala na mňa návrh na začatie disciplinárneho konania. Tri návrhy na základe tých viacerých vymyslených stiažností, ale tri návrhy podala. Nedoručila ich ani kancelárii komory, zákon hovorí, sťažnosť na začatie disciplinárneho konania sa doručí kancelárii komory. Ona ich doručila do ruky Peťovi Štrbkovi, predsedovi disciplinárnej komisie. To ako keby prokurátor nedal obžalobu do, na súd, do podateľne, lebo kancelária komory to je, to je subjekt ako podateľňa. Čiže nedala e, návrhy na začatie disciplinárneho konania, je akože obžaloba do podateľne, teda do kancelárie komory ale podala, ja neviem, dajme si tú analogiu na súde vedúcemu trestnej kancelárie. Takže Peťovi Štrbkovi, predsedovi disciplinárnej komisie. No a Peťo Štrbka ich zadelil do Senátu. Aj tak teraz nejaký nejaký šéf trestnej kancelárii zadeli vám do Senátu obžalobu, no a vy budete odsudení. Tak tak, prebe, tak sa podali návrhy na začatie disciplinárneho konania. Dodnes jeden návrh nie je proti mne podaný. Podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je však podkladom pre pozastavenie výkonu advokácie podľa paragrafu 8 odsek 3 zákona o advokácii. To znamená, uh, lebo pozastavenie výkonu advokácie môže byť aj samotným opatrením, teda trestom už E, ktorý vzíde z disciplinárneho rozhodnutia. Ale ja som mala na začiatku osobitne pozastavený výkon advokácií preto, že boli len návrhy na začatie disciplinárneho konania podané. To ako keď sa bavia teraz o policajtoch, ktorí, keď voči ním začne nejaké trestné konanie, tak tam sa musí automaticky pozastaviť výkon, výkon e, funkcie policaj, výkon činnosti policajta. U nás pre dôvod, keď sa podá disciplinárne, návrh na disciplinárku, tak sa môže pozastaviť. A samozrejme, že mi ho pozastavili. Lenže u mňa neboli podané návrhy na začatie disciplinárky, lebo neboli doručené komory, komore. Ale nebolo ani, nebola ani stiažnosť, na základe ktorej by sa urobil ten návrh. Pretože stiažnosti si vyrobila Čižová. A o tom sú dôkazy, ktoré sú predložené do trestného konania. To sú veľmi vážne dôkazy ľudia. Ale veľmi vážne. Čižová je podvodnička a sedí v súdnej rade. Ja som to oznámila predsedničke súdnej rady Povedala, že ju to veľmi nezaujíma. No a bude vás to pani Kosova zaujímať. To príde deň, keď vás to bude zaujímať. A bude vás to musieť zaujímať. Čiže, ešte raz, neexistovali stiažnosti, vyrobila si ich sama Čížova. V spolupráci s eh, jedným pracovníkom Budkom ministerstva spravodlivosti, za tým celým bola, bola Kolíková, za tým celým potom boli spravodajské hry vočine. Čiže vyrobila si Čižová eh, sama stiažnosti, potom s Budkom si vymyslela stiažnosti, potom aj sama, sama revizná komisia podala na mňa stiažnosť dneska sa tvária, že oni ex ofo začali konať, no nemôže, komora nemôže ex ofo začať konať, to môže policajt. Alebo e, v priestupkoch, ale nie v disciplinárnom konaní, tam musíte mať podnet. Inej osoby to hovorí zákon paragraf 28 odsek 4 zákona o advokácii. Na podnet iného. A tým iným nie je predseda reviznej komisie, alebo nie je revizná komisia, ktorá stiažnosti rieši. Nemôžeš podať stiažnosť a potom ju riešiť. A na základe nej postaviť obžalobu už šialenstvo. No, ale Čižová podvodička toto urobila a takto vyhotovila tri návrhy na začatie disciplinárneho konania, ktoré nedoručila komore, ako som povedala. Lebo ho nedoručila, nedoručila kancelárii komory. Čiže na základe toho, že <laughs> ona nepodala návrhy, vyhotovila návrh na, zača- návrhy na začatie disciplinárnych konaní, vyhotovila návrh na pozastavenie výkonu advokácie z dôvodu, že podala proti mne tri návrhy na začatie disciplinárnych konaní, ktoré vravím nepodala. Ani stiažnosti už ešte, ešte ani stiažnosti na nich neexistovali. Tento návrh na začatie disciplinárneho konania predložila so všetkými spismi predsedníctvu e, komory, kde sedel predseda bol vtedy Karas, potom členovia boli Puchala, um, Uh, Kucek bol, Kucek bol člen, neviem, či bol Kucek vtedy členom predsedníctva tiež, ale bol, bol e, v disciplinárnom senáte, čo s vecou, sú, s vecou je spojené. Budem teraz hovoriť hlavne o Čižovej, Karasovi, Puchalovi. Uh, Čiže predseda, predseda uh, e, SAK Karas. Puchala člen predsedníctva. Dostali od Čížovej návrh na pozastavenie výkonu advokácie spolu so spisom, ktorom museli vidieť, že návrhy na začatie disciplinárnych konaní, čo je dôvod pre pozastavenie výkonu advokácie, neboli podané žiadne. Museli vidieť, že návrhy na začatie disciplinárnych konaní, ktorých podkladom sú sťažnosti, sťažnosti neboli žiadne. Zároveň sťažnostné konania neprebehli vôbec. V spisoch sťažnostných nie je ani, ani písomné, písomný, písomné stanovisko o tom, že bolo zistené, že som sa dopustila e, disciplinárneho previnenia. Vôbec sťažnosti neboli šetrené. Sťažnosti obsahujú po väčšine moje články a to je celé. Sem tam a vyzvali sa vyjadriť, čo mi nebolo doručené, to teraz nebudem vysvetľovať. Pointa je, že v spise nie je záver, o šetrení, lebo nebolo to šetrené. To bolo všetko vymyslené. Ako na rýchlo sa to muselo dostať do predsedníctva, návrh na pozastavenie výkonu advokácie, okamžite muselo vysť rozhodnutie, že mám pozastavený výkonu advokácie. Pričom vedel, vedel mm, Karas, vedel mm, vedeli všetci prítomní, že jeden návrh na začatie disciplinárneho konania nebol proti mne podaný kancelárii komory. To znamená, nezačali nám tu, nezačalo nám tu správne konanie. Keď nezačne správne konanie, uh, advokáti, ktorí konajú v mene inak konajú v mene orgánov komory, nie sú v postavení orgánu verejnej správy, lebo oni sú v tom postavení iba keď rozhodujú v oblasti verejnej správy, to znamená, musí začať nejaké konanie. No keď ste nemali zákonným spôsobom podanú ani stiažnosť, ani návrh na začatie disciplinárneho konania, no nezačalo žiadne konanie. Čiže oni neboli v postavení orgánu verejnej správy, napriek tomu vyhotovovali listiny a to tieto falšované, takto falšovali verejné listiny ako obyčajní advokáti. Takže mne vyhotovili návrhy, mne vyhotovila návrh na začatie disciplinárneho konania e, podvodná advokátka Čižová. Ona nie je podvodná advokátka, pretože by mala byť podvodnou advokátkou, zrejme asi jej zápis je v poriadku, ale je podvodnička na tej úrovni, že si sama zostrojovala stiažnosti a nepodala návrh na začatie disciplinárneho konania, napriek tomu podala návrh na e, začatie, na pozastavenie výkonu advokácie. Ďalšia vec, o konaní o pozastavení výkonu advokácie neexistuje zápisnica. Vedia to a teraz vymýšľajú do ďalších konaní, že existuje zápisnica, ale iba v elektronickej podobe, iba v počítači ju majú. Ho, ho, ho. No, to nemusíme byť právnici, aby sme vedeli, že zápisnica musí byť podpísaná. Zápisnica je preto zápisnica, lebo ona musí byť spísaná a podpísaná. Komora nemá zápisnicu z konania o pozastavení výkonu advokácie. Paragraf 8 organizačného poriadku. Zo zasadnutia komory sa spíše zápisnica, sa vyhotoví zápisnica. Kde ju majú vyhotovenú? V počítači? Proste to sú kaskadery. Oni klam, oni, oni tak ohýbajú právo a, a na svoju obranu predklad, a to, to, tieto argumenty predkladajú už súdom Hovorím o veciach verejne preto, lebo tieto, o týchto veciach už oni vedia, pretože ja sa nimi bránim. Takže nepoviem len tie veci, ktoré ešte nevedia sami z hľadiska taktického. Tieto veci, o ktorých vám už hovorím, poznajú. Takže neexistuje zápisnica z toho zasadnutia. Ako môže byť vydaný rozsudok na odsudenie niekoho na doživote, ak neexistuje zápisnica z pojednávania? To nemôže byť. To je sakra problém. No a z môjho zasadnutia o pozastavení výkonu advokácie neexistuje. Takže toto všetko ešte stále by, je na úrovni teda riešenia toho skrz, na, na úrovni komory, ale došlo k tomu, že to rozhodnutie mi nebolo to rozhodnutie, tá, tá nepravá verejná listina mi nebola doručená, pretože pochybením tu už poštového podniku mi bola ona vrátená, mi nebola dodaná, bola vrátená a tu pochybením poštového podniku došlo k tomu, že na zadnej strane, ako sa píše dôvod nedodania a dôvod vrátenia a deň vrátenia, tam nie je napísané nič. Tam pošta pochybila. Ja som to reklamovala na pošte, pošta, mám od poštu vyjadrenie, uznali reklamáciu, uznali chybu, že neobsahuje zasielka označenie dôvodu, e, pre ktorý teda nebola dodaná a vrátená a za spôsobenú chybu sami pošta, Slovenská pošta ospravedlňuje. Čiže a teraz vám budem citovať nález ústavného súdu. Nesprávny postup, postového, e, pošto, nesprávny postup poštového podniku pri realizácii doručenia do vlastných rúk nezaloží zákonnú fikciu doručenia. No a teraz nastúpila ale ďalšia úderka na obranu e, komory a to už sme znova na najvyšších súdoch, že to nevadí, že to nie je na zasielke. Dôležité je, že v informačnom systéme pošty, keď pôjdete sledovanie zásilok, tam je napísané, že som neprevzala v odbernej lehote na to sa môžete zvysoká, viete čo. Lebo informačný systém je informačný systém. On nemá právotvorné účinky. Právotvorné účinky pre zákonu, no, preto zvýrazňujem zákonnú fikciu doručenia, ktorú vyžaduje aj ústavný súd, aby bola zákonná fikcia doručenia. Musí byť zákonný postup poštového podniku a zákonný údaj na zásielke. Nie na informačnom systéme. To je nič, to je doplnková služba, ktorú pošta vyhodila len preto, aby ste videli, čo sa deje. Tam je síce napísané, že nie, nie je prevzatá v odbernej lehote, ale to to, to je jedno, čo by tam bolo napísané. Každá zasielka v konečnom dôsledku nie je prevzatá v odbernej lehote. Aj keby ste nevedeli o doručení, aj keby ste boli v nemocnici, na dovolenke, všetko ste si neprevzali v odbernej lehote. Ale my sa tu nevieme o doručení takomto ešte baviť, pretože my tu nemáme zasielku už dodanú. A dodanie je niečo úplne iné než doručenie. Takže poštový podnik pochybil, keď už ju nedodal, pretože nie keď ju nedodal, on pochybil, keď ju vrátil, lebo tam je napísal dôvod vrátenia. No a keďže, po, po, keďže porušil zákon, tak doručenie je nezákonné. To znamená, nemôže založiť zákonnú fikciu doručenia. Bodka. Ja nemám dodnes doručené rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie. Nastúpila udierka, komora, súdy a všetci svoje, svoje dookola. No, príde deň, keď príde to na istú inštitúciu, aj keď Medzinárodného súdu, budú si s tým viete, čo môcť urobiť. Náhrada škody, čo, čo spôsobili tieto súdy už ako škodu štátu. Tu je, tu sú totiž to desiatky, tu sú stovky ľudí, ktorí majú s tým problémy. Ktorým takto boli veci odpečené doslova. Kvôli mne. Kvôli Popovcovi. No a, čiže Uznesenie o pozastavení výkonu advokácie mi bolo vydané v tom roku 2013 2014, bolo nezákonné rozhodnutie, všetko sa zrušilo. Druhé uznesenie o pozastavení výkonu advokácie, to znova uznesenie predsedníctva, lebo iba predsedníctvo rozhoduje o tejto statusovej otázke pozastavenia výkonu advokácie a vyčerpnutia. Druhé uznesenie o pozastavení výkonu advokácie je nepravá verejná listina, čo nie je teraz podstatné, nebolo mi doručené. Aj keby to bolo práve rozhodnutie nenadobudlo by právoplatnosť. A ďalej, čo sa pýta poslucháč, sú to disciplinárne rozhodnutia, ktoré mi už ukladajú samotný trest, to opatrenie, pozastavenie výkonu na 2 roky a ďalšie na 6 mesiacov. A toto predklada znova popovec všetkým orgánom verejnej moci, že toto sú ďalšie rozhodnutia o mojom pozastavení. Tak znova pre pána Eduarda, už ktokoľvek ste verím, že, že, lebo neviem, ako ste sa dostali k týmto veciam a presne mi to všetko citujete, nie je možné, aby ste sa normálne k tomu dostali. Zaujíma ma to, napíšte mi to, pán Eduard. Napriek tomu to vysvetľujem dotiaľ, dokiaľ to chcem, dokiaľ teda tieto informácie sú, sú pre verejnosť. Čiže znova sme tam ako pri vyčiarknutí. Disciplinárne rozhodnutie o uložení opatrenia pozastavenia výkonu advokácie nie je rozhodnutím o pozastavení, tým je len uznesenie predsedníctva sa. To je už paragraf 8. Vyčiarknutie je paragraf 7. Takže právomoc rozhodovať o statusovej veci, pozastavenie výkonu edukácie a vyčerknutie má iba predsedníctvo komory. Disciplinárne rozhodnutie je podkladom. To je to, čo som už spomínala. 18 disciplinárnych konaní, šikanozných konaní voči mne komora otvorila. Skúšali z každej strany na mňa, no nevedia ako. No nevedia, lebo nie je dôvod na pozastavenie, nie je dôvod na vyčerknutie. A robia to preto nezákonným spôsobom. Pokiaľ by boli mi doručili rozhodnutie predsedni, prečo, prečo s tým vyčerknutím, prečo ho zapísali bez, e, bez rozhodnutia predsedníctva komory vyčerknutí, no ja neviem. Logiku mi to dáva tu, že ak by mi boli doručili to rozhodnutie o vyčerknutí. predsedníctva komory, lebo disciplinárne rozhodnutie nie je rozhodnutie o vyčerknutí, to je rozhodnutie o opatrení vyčerknutie. To je aj presne napísané vo výroku. Treba, vážení pomenovať veci právne správne. Takže rozho disciplinárne rozhodnutie má víro, že sa ukladá disciplinárne opatrenie vyčiarknutie. A ďalej paragraf zákona hovorí, že toto disciplinárne rozhodnutie vykoná sa rozhodnutím predsedníctva komory o vyčiarknutí. Čiže disciplinárne rozhodnutie o opatrení vyčiarknutia rozhodnutie predsedníctva komory o vyčerknutí. Disciplinárne rozhodnutie predsedníctva o opatrení pozastavenie výkonu advokácie, rozhodnutie predsedníctva o pozastavení výkonu advokácie. A potom máme disciplinárne rozhodnutia o pokute, tie vykoná priamo už ale kancelária, to vyzve vás popovec, aby ste zaplatili pokutu. Potom máme disciplinárne rozhodnutie o opatrení napomenutia, tu predseda disciplinárnej komisie zabezpečí výkon rozhodnutie tak, že zabezpečí uverejnenie opatrenia napomenutia, verejného napomenutia do nejakého verejného média. Zákon hovorí presne do ktorého ako. Takže to sú rôzne typy opatrení a zákon hovorí presne, ktoré kto vykoná. Opatrenie o pozastavenie výkonu advokácie vykoná predsedníctvo komory podľa paragrafu 8, ocek 1 písmeno B a rozhodnutie o e, opatrení vyčerknutie výkona predsedníctvo komory podľa paragrafu 7 odsek 1 písmeno E zákona o advokácii. Takže Popovedz, ja som to nechcela veľmi rozvádzať, pretože je dosť pre lajkov už len to, že sa bavíme o rozhodnutí o vyčerknutí, ale popovedz je taký kovaný podvodník, že zavádza orgány verejnej moci presne tak, ako pán Eduard píše, že nie len, že ich klame, že som vyčerpnutá na základe, na základe e, disciplinárneho rozhodnutia, ktoré nie je rozhodnutím o vyčerpnutí, ale ešte ich zavádza tým, že im predkladá e, predstierané pozastavenie z roku 2013 či 2014, kde súd, najvyšší súd to zrušil ako nezákonné. Ďalej predstiera moje pozastavenie na základe disciplinárnych rozhodnutí, čo už vôbec nie sú eh, rozhodnutia o pozastavení. Predstiera moje pozastavenie na základe, na základe rozhodnutia predsedníctva komory, ktoré je falšovanou verejnou stinou, ktorá ani mi doručená nebola. Toto robia na komore a v tom všetko majú prsty. Karas, Čižová, Puchala, Popovec. A Popovec to uvádza do praxe a sú ďalej, ďalej to normálne máte, ako keby ste si predstavil takú nejakú líniu mravcov, tu už každý má svoju úlohu a to ide ďalej, ďalej, ďalej, ďalej. A už v ďalšom šore stoja e, pripravení policajti, prokurátori, sudcovia a skončilo to tým, čo ste videli v útorok v Pezinku. Toto je celá sieť. Ja som podala na túto zločineckú skupinu trestné oznámenie. Je tam asi 40 alebo 50 ľudí zamontovaných, má to 355 strán. Snažia sa to metať pod koberec, robia možné a nemožné. Budeme sa o tom rozprávať viac, keď príde e, k tomu teda vhodná príležitosť. A to trestné oznámenie podali aj teda klienti, ktorí sú tým dotknutí a Uh, tam je ďalšie veľké množstvo. Tu je len iba 7 prípadov podaných. A plus celý prípad toho, čo som teraz stručne naznačila, toho falšovania uh, verejnej listiny tých rozhodnutí. Karas, Čižová, Puchala, Pocek, ďalší členovia, disciplinár, ďalší členovia predsedníctva, sa, ďalší členovia disciplinárnych senátov. A všetko to uvádza do praxe. Podvodník, mega podvodník Popovec. Komora je momentálne v štádiu, že si volí nové zloženie, mali by sa o to advokáti za, e, zaujímať. Ak ste ma niekto počúvate s radou advokátov alebo s radou právnikov, kontaktujte ich prosím. A túto reláciu aj k tejto otázke od pána Eduarda môžete im kľudne predložiť. Takže ďakujem pekne za túto otázku. Ďalej stíhame ešte? Keď môžeme trošku predložiť, poprosím. Pani Krajníková, musíme končiť. Dobre, dve otázky posledné mm, e, prečítam. Pán, e, môj názor, e, premiér Fico sa na vás vykašle, keď som spomínala, že chcem ho osloviť, sa na vás vykašle, pani Kraníková. Ten sa stará iba o seba a svojich spolustraníkov. My občania sme jemu a všetkým vo vláde ukradnutí. Jana. Uh, asi a nebudem komentovať, pretože určite, keď to, keď keď e, žiadosť o prijatie pripravím, tak budete mať možnosť sa k tomu vyjadriť a bude to aj verejne. E, bude to dané aj verejne, tak uvidíme. Ja nechcem, naozaj nechcem prebiehať. Ja verím, že ma príjme, pretože Pezinok je, je veľmi vážne memento pre Slovenskú republiku, čo sa stalo, pretože takto aj pán Fico môže skončiť nejak podobne a obdobne a analogicky. Ideme ďalej. Pani Krajníková, predpokladám, že ste čítali knihu, keď satyra teda zabíja od Jany Teleky. Neskutočne brutálny pohľad na brachiálne e, zložky Slovenskej republiky. Po 20 stranách som sa musel ísť vyvracať. E, otázka, e, áno, ja som sa aj osobne s Jankou poznala nedlho, ale spoznali sme sa počas covidu a ako, mm, ako všetká moja úcta e, Janke patrí. Nie je medzi nami a, a chýba. E, No a otázka je, máte tušenie, akým spôsobom sa dá tento katastrofálny stav prokuratúry, súdov, policie napraviť? Viete identifikovať aspoň krok číslo jedna, e, ktorý treba urobiť, aby sa niečo začalo zmeniť. Primárnym problémom tohto systému je totiž fakt, že je založený na morálke jednotlivcov. Presne. Ak u nich táto morálka zlyhá, neexistujú nástroje, ktorými by sa to za súčasného nastavenia dalo opraviť. To isté sa týka politiky, inštitúcií, Jozef. Súhlasím. Takže e, ako prvý krok, dneska sa k nemu nerostaneme, určite treba postaviť, treba nám chrbticu, chrbticu štátu e, dať do, do začať, my musíme začať skladať odstavcov. E, znova zopakujem za seba, ako právnik viem si predstaviť, čo je treba robiť, treba na to financie, neviem sa pohnúť bez peňazí, mám problém dneska si ísť kúpiť špagety. Naozaj som v takej situácii, nemám príjem, od 16.2.21, e, ale nemám ani rozhodnutie o ukončení činnosti, takže neviem sa ani o nič uchádzať, ani na úrad práce prihlásiť. Neviem si zaplatiť zdravotné poistenie a rozmýšľam, ako si zaplatím špecialistu. Takže keď nie je moje okolie a rodina, tak e, je to veľký problém, tak som aj preto si dovolila vás e, požiadať na, o túto podporu finančnú. A samozrejme, že na túto činnosť, pretože najeme sa, napijeme sa a ideme ďalej. Takže jedine takto sa z toho dostaneme. Ďakujem veľmi pekne vám, milí poslucháči a priatelia, za, za vašu pozornosť a stretneme sa na budúci týždeň a budeme ďalej pokračovať, alebo teda uvidíme, aká nová téma nám príde. Odporúčam každému možno, že sa pri, pri rádiách sa, verím, že sa stretneme o 20.30, lebo ja dneska si e, pána doktora Harabina chcem vypočuť a bude určite rozprávať o svojej kauze. Ak nie, ja sa k nej vrátim, pretože to bolo zase jedno ukážkové konanie a ja verím to, ako sedím, že bude oslobodený. Čítala som to už z viacerých uh, eh, indicií, ktoré boli na súde, uh, prečo si, ako myslím ako advokát, už z toho aj postoja celého, ako to tam prebiehalo, prečo si myslím, že súd príde k tomuto záveru. Takže ja som presvedčená, že pán doktor Harabín oslobodený bude. No ale musí sa on k tomu viacej vyjadriť. Bolo to perfektné pojednávanie, ukažkovo správne, ako má byť. Pán doktor bol perfektný, svoj vlastný obhajca, bol perfektne jeho obhajca, e, ktorý obhajbu preniesol v tom procesnom zmysle a pán doktor Harabin už vo, svojej, e, vo svojom vecnom, vo vecnej otázke, ale naozaj bolo to, bolo to veľmi kvalitné právne, aj spoločensky, aj politicky, aj morálne, aj eticky z každej stránky jedno top pojednávanie, stop, e, stop výstupmi. Uh, Eh, kde bol, hovorím, sudca hovoril perfektne to, to, to, to celé konanie, no a bol pritom samozrejme uh, eh, Lotor Nociar, ktorý viac menej sa nezmohol k slovu a znova s pokrovým výrazom ja s veľmi zvláštnym výrazom, až nepričetným výrazom, až človeka, ktorý rozmýšľate, či on vôbec je prítomný situácii, sa na to celé díval.